якимось чином стають владними до брамань. Саме брамани повинні належно стримувати їх, бо кшатри походять від брами, Вогонь виник з води, кшатрі від брами, залізли від камень. Все... Давні пущі повни голосів леді та трав. проникна сила цих трьох не впливає на те, звідки вони були створені. Кшатри не процитають без браманів, браміни не процитають без кшатрів, браміни та кшатрі же, будучи тісно об'єднаними, процитають у цьому світі та в наступному. Але гетьман, який відчував наближення свого кінця, віддасть все своє багатство, накопичене від штрафів, браману, передасть королівство своїми синами, а далі шукатиме смерті в бою. Так, поводячи сам і завжди зосереджений на виконанні своїх гетьманських обов'язків, гетьман наказує всім своїм е, слугам народу працювати на благо свого народу. Отже, вічний закон щодо обов'язків короля був повністю проголошений. Знайте, що наступні правила застосовуються в належному порядку до обов'язків ваших та слуг народу. Після того, як Вайша прийняв таїнство, взяв собі дружину, він завжди повинен бути уважним до справді завдяки, які він може існувати, і до того догляду за худобою. Бо коли Дажбог створив худобу, він передав її Вайші. Браміну і гетьману ж він довірив усіх створених істот. Ваше ніколи не повинен здумувати такого бажання. Я не буду берегти худобу. І якщо Ваше бажає берегти, її, ніколи не повинен берегти її люди з інших варн. Ваще повинен знати відповідну цінність самоцвітів, перлів, коралів, металів, тканини знаток, парфумів та приправ. Він повинен бути знайомлений зі способом посіву насіння, також з добрими та поганими якостями полів. І Він повинен досконало знати всі міри та ваги. Більше того, перевага та вади, вади, вади краму, перевага та вади ріжних країн, ймовірний прибуток та збитки від товарів та засоби правильного вирощування худоби. Він повинен бути знайомий з належною заробітною платою слуг народу, ріжними мовами людей, способом зберігання краму та правилом купівлі продажу Нехай він докладає максимум зусиль, щоб праведно збільшити своє майно, і хай ревно дає їжу всім створеним істотам. Але служи на брамінам, котрі обізнані на магавірі, газдам та відомим за чеснотами. Є найвищий безок слуг народу, який веде їх до блаженства. Слуга народу, який є чистим, служить його кращим лагідним условіям вільним від гордості і завжди шукає притулку у браміні, досягає в самостійному житті вищої варди. Таким чином, оприлюднений чудовий закон щодо поведінки чотирьох вард, коли вони не знають лиха. Тепер високати по порядку їх декілька обов'язків під час лиха. Шлюз. Розділ 10. Нехай три варни над людей, виконуючи встановлений обов'язки, вивчають магавіру, але серед них брамін лише навчатиме цього, а не дві інші. Це встановлено правило. Брамін мусить знати засоби існування, передбачені законом для всіх, навчати інших і сам жити відповідно до пакону, зважаючи на свою першість через перевагу свого походження, через дотримання особливих обмежувальних правил та через особливе освячення Брайан є володарем усіх варн. Варний брамінок, шатря і Ваші це двічі народження, але четверта слуга народу мали ще одне народження. П'ятої варни немає. В усіх варнах ті діти лише котрі народжені в прямому порядку від заміжних дружин, рівних у варни та одружених, незайманими. Повинні вважатися такими, що належать до однієї варни як їх батьки. Сини народжені двічі народженими е, чоловіками від дружин наступних нижчих варт вони проголошені однаковим їх батькам, але винні через провину властиву їх матерям. Такий вічний покон стосовно дітей, народжених від дружин на один ступень нижче, нижче їхні чоловіки. Знаєте, що наступне право застосовується для народжених від жінок на 2-3 ступеня нижче. Від браміна з донькою ваші. Народжений, народжений син називається Амбаштха, а з донькою слуги народа Нішада, якого також називають Парасал. Від та доньки слуги народу. народжується особа, названа, названа Угра. Схоже і на кшатря, і на шудру. Люта в своїй поведінці і захоплена жорстокістю. Діти Брамена від жінок трьох нижчих варн, кшатра від дружин двох нижчих варн, і Вайші від е, дружини однієї варни нижче нього. Всі шість називаються унтерменшими, тобто апосада які не займають жодної посади в суспільстві. Від Кшатря з донькою Браміна народжується син, названий за його варною. Сутта. Від ваші жінки у королівської та брамінської варни народжуються Магадха та Вайдеха. Від служниці народу народжується Айогава, Кшатри та Чандала, найнижче серед людей. Від жінки ваші. Кшатрійки та брамінки, сини котрі виніс своїм походженням у змішанні варн. Як Амбаштха та Угра, народжені у прямому порядку від е, кубіти на один ступінь нижче, ніж їхні чоловіки, оголошені такими, так само кшатри та Вайдеха, хоча вони народилися в зеротному порядку. Варн від матерів на один ступінь вище батьків тих синів над людей, народжених від дружин наступних нижчих Варник. яких була перерахована у належному порядку, вони кличуть іменем Анан Тарас. Що належать до наступної нижчої варни через недолік властивий їхнім матерям. Брамін породжує від доньки Угри Авріту, від доньки Амбаштха Абхіру, але жінка Айогава Варна Д'є Гвану. Від служниці народу, народжені у зворотньому порядку, жінками вищих варн. Троє унтерменшей, синів тобто апасад, не займаючих посаду, айогава, кшатри та чандала, найнижчі через е, найнижчі серед людей. Відваші народжуються у зворотному порядку варн, магатха і вайдеха, але від кшатря лише сута. Ці є троє інших унтерменші. Син Нішади від жінки служниці народу стає Пук... Пукаша Варне, але син слуги народу від жінки Нішади оголошується ку кутакою. Більше того, сина кшатри від жінки Угра називають Свапака, а того народженого Ведехакою від е, жінки Амбашка називають Вена. Тих синів, котрі двічі народжені породжують від дружин рівне Варна, але які не виконуючи своїх священних обов'язків, виключаються з Савітрі, слід зазначити найменуванням враті. Але від враті з варною браміна народжуються нечистіві пхрі Гака Нтака, Авантия, Ватадхана, Пушпатха и Сакха. приклеївся в ножа. Двоглавий орел з когтями, файна хижа птиця, доста проте. Można tak w birja занятие зварную кшатрия. Гхала мала. Лик хиви ната карана. Кхаса та дравида. Від вратя з Варною Вайші народжуються Суд Ханван, Акарія, Каруша, Віганман Майтра і Сатвата. Перелюбом, вчиненим особами з ріжних варн, з любами з жінками, які не повинні бути заміжні, заміжні та нехтування обов'язками і справами, передбаченими для кожної з них, породжуються сини, які винні їх походження у змішуванні варн. Я зараз повністю перелічу тих синів змішаного походження, які народилися від анулом, анулом та протілом і відтак взаємопов'язані. Сута веде хака чандала найнижчий із смертних. Магатха, той із Варне, із е, Варне Кшатрій та Айогава. Ці шість пратіломи породжують подібні племена від жінок їх властивою варни. Вони також породжують подібне з жінками варн їхньої матері та з жінками вищих варн. Як брамін породжує від жінок двох із трьох двічі народжених варн, сина подібного до нього, але нижчого, через нижчий ступень матері і одного рівного собі від жінки власного походження, саме такий порядок у випадку виключених родів, тобто вах'я. Тіші згаданих вище також породжують один від жінок інших. Дуже багато видів жалюгідних е, синів, ще більш грішних, ніж їх батьки і виключених з оріанської громади, тобто Вахі. Так само, як слуга народу породжує від браманки істоту, виключену з оріанської спільноти так і особа сама виключена, породжує з жінками чотирьох варн. Синів ще більш гідних бути виключеними, ніж вона сама. Але люди виключені з оріанів, тобто, які наближаються до жінок вищого щабля, породжують роди варни, ще гідніше бути виключеними. Низькі люди тобто хіна, китайці, ще нижчі, нижчі роди, а саме 15 за кількістю. Дася народжує від Айгава жінки, який вміє прикрашати та обслуговувати його газду. Який хоч і не є рабом, живе як раб або живе ловами тварин. Вайдеха породжує з тією самою великоголосого матріяку, який дзвонячи на світанку, постійно колота у дзвоник, хвалячи великих людей, тобто пропагандонів народжує. Нішада породжує так само маргаву або дас, який живе, працюючи човнарем перевізником і якого мешканці Аріаварта називають Кайварт. Ці троє унтерменші є окремо народжені від жінок Айогави, які носять одяг померлих, нечастіві та їдять осудну їжу, тобто хробаків, свірчків, шелок і так далі, що нас кормлять, годують зараз. Від Нішада потомство з жінкою із Варни Вайдеха Каравара, який працює шкуродером. А від Кавайдехакі з жінками Варн, Каравара та Нішада, Анхара та Меди, які мешкають за межами села. Від Чандали з жінкою Вайдеха народжується панду Сопака, який займається тростиною. Від Нішади з тієї ж Ахіндіка. Жінка Нішада народжує Чандалу, сина названого Антія Васань, зайнятого могильника, і зневаженого навіть тими, хто був виключений із оріанської громади. Ці роди, які походять зі змішування варн і було описано відповідно до їх батьків та матерів, можуть бути відомі за їхніми заняттями незалежно від того, приховують вони себе чи відкрито показують себе. Шість синів, народжених оріанами від жінок рівних та наступних нижчих вард, тобто анантари мають обов'язки двічі народжених. Але всі, хто народився внаслідок порушення покону, що стосується своїх обов'язків рівні слугам народу. Силою аскези та семені, з якого вони поход, ці роди отримують тут серед людей більш піднесений або нижчий щабель при наступних народженнях. Але внаслідок нездійснених священих обрядів і неприйняття брамень наступні племена кшатрів поступово потонули в цьому світі до стану слух народу. А сама Паундраки, коди, Дравіди, Камбоджі, Явани, тобто греки, Шаки, Паради, Пахлави, Кіни, тобто китайці, керати і даради. Усі ті племена цьому світі, які виключені зі спільноти тих, хто народився з уст, рук, стеган і ніг, брами називаються Дасію. Незалежно від того, говорять вони мовою. Макшанською, тобто варварською, чи оріанською. Ті, хто був згаданий як орківське потомство, а посада. Оріан, або як постали внаслідок порушення покону Апад Хма Атпад Хвам Сага, повинні існувати за рахунок занять, які осуджують над люди. Сутаса належить управління конями та колісницями. Амр Баштхам мистецтво зцілення, вайде хакам, служіння слугам народу, магатхам торгівля, вбивство риби нішадам, робота теслярів, айогави, медом, анхрам, кунку та медгу вбивство диких тварин. Кшатрі, уграм і пукушам лов та вбивство тварин, що живуть у норах. Дхі гванам праця зі шкірою. Венам гра на барабанах. Біля відомих дерев та могильників на горах та в гаях. Нехай живуть ці племена, відомі за певними ознаками та існують зі своїми особливими заняттями. Оселі смердів та свапаків повинні знаходитися за межами села. Їх потрібно зробити апопатрами, а їхнім багатством бути собакам та віслюкам. Їхній одяг повинен бути одяг мерців. Вони їстимуть їжу з розбитих келихів. Чорний, чорна криця буде їх прикраса, і вони завжди повинні блокати з місця на місце. Людина, яка виконує релігійний обов'язок, не повинна шукати з ними стосунків. Їхні справи повинні бути між собою, а їхні злюби з рівними їм. Їжу їм давати інші. Не оріані. У розбитому посуді. Вночі вони не повинні ходити по селах та містах. Вдень вони можуть ходити з метою своєї роботи, відзначаючи знаками Маген Давіда за доказом гетьмана і доглядати трупи осіб, які не мають родичів. Це усталена правило. За наказом гетьмана вони завжди страчають злочинців. Згідно із законом і беруть собі одяг, ліжка та прикраси таких злочинців. Унтерменша, які не належать до жодної варни, яка, хоча і не оріанин, але має вигляд оря, можна виявити за її діями. Негідна оріанина поведінка, брутальність, жорстокість звичайно нехтування встановленими обов'язками. Вказують у цьому світі на людину унтерменша. Унтерменш своїм характером нагадує свого батька або матір, або обох. Він ніколи не може приховати свої справжні натури. Навіть е, якщо людина, народжена у великій родині, походить від злочинних стосунків, вона безумовно матиме вади свого батька, чи то малі, чи великі. Але той гетманат, якому такі неправонароджені чистих вар народжують, гине швидко разом із його мешканцями помираючи без очікування винагороди заради брамінів та корів, або при захисті жінок та дітей, забезпечується блаженством тим, кого виключено із оріанської громади. Утримання від заподіяння шкоди істотам, правдивість, утримання від незаконного привласнення речей, інших, чистоту та приборкання органів. Мано оголосив коротким викладом закону для чотирьох вар. Якщо жінка варне, породжена від браміна і жінки і служниці народу, виношує дітей одному з вищої варти. Нижче рід досягає вищі мети у сьомому поколінні. Так, слуга народу досягає штабля браміна і з аналогічним чином браміна пускається до рівня слуги народу. Але знаєте, що це так само з нащадками кшатрі або ваші. Якщо виникає сумніви, у кого перевага є, чи у того, кого оріянин випадково породив від жінки не орійки, або син брамінки з Унтер унтерменша. Рішення таке, той, кого оріянин породив від Унтер унтерменша, може стати подібним до оріянин своїми чеснотами. Той, кого Оріанка Матина народила батькові унтерменшу, є і залишається ні подібним до Орянина. Пакон передбачає, що жоден з них не повинен приймати таїнства. Перший буде виключений через низький рівень його походження, другий, оскільки союз його батьків був проти порядку варн. Оскільки гарне насіння, яке проростає на доброму ґрунті, виходить прекрасним, саме так син Оріана від неоріанки гідний усіх таїнств. Деякі мудрагелі оголошують насіння важливішим а інше поле. Знов таки деякі стверджують, що насіння та поле врівноважене, але законне рішення цього питання таке. Насіння посіяне на неплідний ґрунт, у ньому гине. Також радюче поле, на якому недобре насіння, тобто ГМО насіння, залишиться безплідним. Та оскільки завдяки силі насіння. Сини, народжені тваринами, стали мудрагелями, яких шанують і славлять, отже, насіння оголошене більш важливим. Розглянувши випадок не Оріана, який діє як Оріана, та того Арія, який діє як Унтерменш, творець заявив ці. Двоє не є ні рівними, не ні рівними. Браміни, які націлені на засоби набуття союзу з брама з брамою, і тверді у виконанні їх обов'язків житимуть належним чином, виконуючи наступні шість діянь, які перераховані у їх належному ардунгу навчати, вивчати. Жертво принесене для себе, жертво приношення заради інших, робити подарунки та отримувати їх. Це шість дій, передбачених для браміна. Але серед шести вчинків, призначених для нього, три є його засоби існування, а саме жертва приношена для інших навчання та прийняття дарів від чистих людей. Переходячи від браміна до кшатрі, три дії заборонені, які покладено першого саме навчання, жертва приношення для інших і по третє прийняття дарунків. Те ж саме заборона важче, це тверде правило. Буману. Володар Дажбо не прописав їх людям цих двох вар. Носити зброю для ударів та метання, передбачене для кшатрія, як засіб існування. Торгувати та вирощувати худобу та землеробство для ваші, але їх обов'язком є щедрість вивчення магавіри і здійснення жертва приношень. Серед кількох занять найбільш похвальними є навчання магавіри для браміна, захист людей для кшатри та торгівля для ваші. Але брамін, який не може існувати своїм щойно згаданим заняттям, може жити відповідно до закону, застосованому до кшатрія бо останнє знаходиться поруч із ним у ранзі. Якщо його запитують, як це буде, якщо він не може утримати себе жадним з цих занять, відповідь він може прийняти спосіб в житті, життя ваше, працюючи сам по господарству та вирощуючи худобу. Але брамін або кшатр, живучий способом існування ваші, повинен обережно уникати заняття землеробством, що задає шкоди багатьом істотам і залежить від інших. Иду в Карпаты стежиною, в твою кривку під вільхой. Проміньки не плахту по плаях, і круки спалахнуться на гілях. гіллях. Учту і піднесли косаки. Радість яка круги трощать очі москаля. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ранках смерекових панує дыша и покой, тільки раптом зморець стиснув грудь, я как руки трощат очи москаля. Веки раптом сморит стиснув грудь. Радість яка, бо в кулаки трочать москаля. які заявляють, що землеробство стає чимось чудовим, але такі засоби існування гудять доброчесні. Бо дерев'яне знаряддя з залізним наконечником ранить землю та істот, які живуть у землі. Але той, хто через брак засобів до існування відмовляється від суворості стосовно своїх обов'язків, може продати, щоб збільшити своє багатство, товари, що продаються ваші, роблячи проте наступні винятки. Він повинен уникати продавати всілякі приправи, варену їжу та сезам, каміння, сіль, худобу та людських істот. Весь фарбований одяг, а також одяг з конопель, льону чи вовни, навіть якщо вони не фарбовані, фрукти коріння та лікувальні трави, воду зброю, отрути, м'ясо, сому та пахощі всіх видів, свіже молоко, мед, кисло мляко, очищене масло, олію, віск, цукор, кушу, куша, траву. Всіх лісових звірів, тварин із іклами та бивнями, птахів, хмільні напої, індиго, лак всіх однокопитних звірів. Але той, хто живе землеростом, може із задоволенням продавати незмішані зерна сезаму для священих цілей за умови, що він сам їх вирощував і довго не зберігав. Якщо він застосовує сезам на будь-які інші цілі, крім їжі, помазань та благодійних дарів, він народиться знову. Хробаком і разом зі своїми предками буде занурений у собачий послід. Продаючи м'ясо, сіль і лак, брамін відразу стає ізгоєм, продаючи молоко, він стає рівним слузі народу за три дії. Але охоче продаючи в цьому світі інші заборонені товари, брамін приймає через сім ночей вдачу ваші. Приправи можуть бути обмінені на приправи, але в жодному разі не сіль та інші приправи. Варена їжа може обмінюватися на інші види вареної їжі, а на ціні сезаму на зерно в однакових кількостях. Кшатр, який потрапив у лиха, може існувати всіма цими засобами, але він ніколи не повинен пихато приймати спосіб життя, передбачений за нього кращим за брамінів. унтерменша, яка через жадібне живе заняттям, заняттями над людини. Гетьман позбавляє її майна і виганяє. Краще виконувати власне призначений обов'язок неповно, ніж виконувати повноваження іншого. Бо той, хто живе за законом іншої варним і мета виключається за своєю важче, які не зможуть існувати за рахунок власних обов'язків, може навіть підтримувати себе засобом життя слуги, слуги народу. Уникаючи однак дій заборонено для нього, і він повинен відмовитися від цього, коли він зможе не робити так. Але слуга народу, не маючи можливості знайти служби для над людей і під загрозою втрати своїх синів та дружини через голод може утримувати себе ремеслом. Нехай він слідує тим ремісним заняттям і тим різноманітним практичним мистецтвом, слідуючи яким найкраще служити над людям. Брамін, який має брак засобів до існування та марніє від голоду, але не бажаючи прийняти спосіб життя чумака і вирішивши йти своїм передбаченим шляхом, може діяти наступним чином. Брамін, який потрапив у лиха, може приймати подарунки від кого завгодно. Адже згідно із законом, не можна стверджувати, що щось чисте може бути забруднено. Навчаючи, жертвуючи, приймаючи деревити. унтерменші, браміни у біді не чинять гріха, бо вони такі ж чисті, як вогонь і вода. Той, хто в небезпеці втратить життя, приймає їжі від будь-якої людини, не більше заплямований гріхом, ніж неба бруда. А ігарта, який зазнав голоду, підійшов, щоб вбити власного сина. І гріх не заплюмував його, оскільки він лише шукав засобів проти голоду. Вамадева, який добре знав правду і кривду, не заплюмувався, коли мучачись голодомором. Він бажав з'їсти м'яса пса, щоб врятувати своє життя. Пхара Двага, виконавець великих аскез, прийняв в корів від Теслі Брібу, коли він голодував разом із синами. Відлюдникам у лісі. Вішваметр, який добре знав, що правильно чи неправильно наблизиться, коли його мучив голодомор, щоб з'їсти стегно собаки, прийнявши його з рук. Чандали при порівнянні прийняття дарунків від від нисих людей, тобто унтерменші, жертвоприношень заради них та навчання їх, прийняття дарунків є мізерним із цих дій. І найбільш осудно для Браміна за наслідками у наступному житті. Бо допомога в жертвопринесеннях і навчання є дві дії, завжди виконані для людей, які прийняли таїнство, але прийняття дарунків має місце, навіть якщо дарувальником є слуга народу з стану унтерменші. Провина, понесена жертвоприношенням і навчанням негідних людей, знімається шепотінням Священих текстів та спаленням музловань, але та понесним прийняттям дарунків від них, відмовою від дарунків та аскезою. Брамін, який не в змозі утримувати себе, хай ліпше збирає колоски або зерна з поля якоїсь людини. Підбирати колоски краще, ніж приймати дарунки. Збирання донарних зернах оголошується ще більш похвальним. Якщо браміни, які є снатаками, мучаються голодом, або через брак посуду зі звичайних металів чи іншого майна вони можуть попросити гетьмана про це, якщо він не налаштований, поблажливо слід покинути. Збирання на прибраному полі менше провинне, ніж те саме з обробленого. Стосовно корів, кіз, овець, золото зерна та приготованої їжі, прийняття кожної вищеназваної з речей річ менш осудна, ніж наступна. Існує сім законних способів придбання майна, а саме успадкування, знаходження або дружня пожертва, придбання, завоювання, позика під відсотки, виконання роботи, прийняття дарунків від доброчесних людей. Навчання ремесла, ремесло, робота, заплата, обслугування вирощування худоби, дорожній рух, землеробства. Вдоволі не менше милостин та отримання відсотків за гроші. Це діється засіб існування дозволених усім людям у час лиха. Ні брамі, ні кшадрин повинні позичати гроші під відсотки, але на його приємність будь-який з них може під час лиха, коли йому потрібні гроші. Для священих цілів позичити дуже грішні людині під невеликі відсотки. Гетьман, який під час лика приймає навіть четверту частину пасівів, вільний від провини, якщо захищає своїх підданих як може. Його особливим обов'язок є завоювання, він не повинен повертатися назад при небезпеці. Захистивши ваші е, чумаків своєю зброю, він може втягнути законний податок. А саме з чумаків одну вісьму як податок на зерно, одну двадцяту на прибуток від золота та худоби, яка становить принаймні одну каршапану. Слуга народу ж, ремісники та механіки будуть корисні гетьману, виконуючи роботу для нього. Якщо слуга народу не зможе існувати, слуючи браміном, шукати засобів для існування, він може службою кшатрям, або також може отримувати себе служачи багатому чумаку. Але нехай слуга народа служить брамінам або заради небес, або з огляду на обидва. Це життя і майбутнє. Бо той, хто кого називає слугою браміна, тим самим виконує всі свої цілі. Тільки служення брамінам оголошене чудовим заняттям для слуги народу. Бо все, крім цього, він може робити, не дасть йому плоду. Вони повинні відділити йому з власною родиною власності належного утримання, врахувавши його здібності, його старанність та кількість тих, кого він зобов'язаний отримувати. Залишки їжі повинні бути передані йому, а також старий одяг, залишки зерна та старі побутові меблі. Слуга народу не може вчинити злочин, який спричиняє втрату варни. І він не гидний прийняти таїнство. Він не має права виконувати ще не закон оріанів, доки немає заборони проти виконання ним певних частин закону. Слуги народу, які бажають здобути заслуги, знають свій обов'язок, не чинить гріха, але отримають похвалу, якщо вони не слідують практику доброчесних людей, не читаючи мага віри. Чим більше слуга народу, отримуючи світ заздрість підійти до поведінки доброчесних, тим більше він здобуває, не, зазнаю, не зазнаючи осуду, піднесення в цьому і майбутньому світі. Слуга народу не повинен збирати багатство, навіть якщо і може зробити це. Бо слуга народу, який придбав багатство, задає болю браміна, припиняє виконування місцвягосів. Таким чином були оголошені обов'язки чотирьох вар під час лиха. Якщо не будуть їх, їх добре виконувати, вони досягнуть найблагословеннішого стану. Отже, були проголошені всі правові норми для чотирьох варт. Далі я оголошу сприятливі правила покаяння. Шлюз. Розділ 11. Той, хто бажає одружитися заради того, щоб мати потомство, той, хто хоче зробити жертвоприношення мандрівні, то хто віддав все своє майно, то хто просить заради свого вчителя, свого батька або його матері. Учень магавіри і хора людина. Ці дев'ять брамінів слід розглядати як снатак, жебраків з метою виконання священного закону. Таким бідним чоловікам дарунки слід давати сурозмірно їхньому знанню. чим найвидатнішим серед надлюдей. Треба дарувати їжу та подарунки. Золота! Проголошене, що їжа повинна даватися іншим людям поза жертва приношення. Але король, але гетьман даруватиме, як належить, всілякі коштовності та подарунки заради жертв браміна, обізнаних на магавірі. Якщо чоловік, який має дружину, а дружується на другій дружині, випросивши гроші, щоб покрити витрати на злюб, він не отримає заслуг, крім чуттєвого задоволення. А нащадок з його другого злюбу належить давцеві грошей. Потрібно дарувати багатство брамінам, які вивчали магавіру і живуть на самоті. Таким чином, людина здобуває після смерті небесне блаженство. Той, хто може мати запас їжі, достатньо для отримання залежних від нього протягом трьох років або більше, гідний випити соку соми. Якщо людина, що має 100 корів, не розпалюється ще не вогонь, або той, хто має тисячі корів, не п'є соку сома, жертва дасть може без вагань забрати те, що йому потрібно з будинків тих двох, навіть якщо це браміни або кшатри. Або він може взяти це силою чи обманом того, хто завжди бере, ніколи не здає. І хто відмовляється, це дати. Таким чином, слава того, хто приймає, пошириться, а його слуги збільшиться. Так само хто, хто не їв час шести прийомів їжі, може прийняти на час сьому їжу від людини, яка нехто своїми священними обов'язками, не роблячи, однак, запасу на завтра. Або столок, або з поля, або з хати, або де б він не знайшов її, але якщо газда запитує його, він повинен визнати йому це вчинок та його причину. У таких випадках шатра ніколи не повинен заволодівати майном доброчесного браміна, але той, хто голодує, може привласти власність. Дасть або того, хто нехто своїми священними обов'язками. Той, хто забирає майно у нечистиво, дарує його доброчесним, перетворюється на човен, перевозить обидвох через море нещастя. Властивість тих, хто ревно приносить жертв, мудро називають власністю богів, але багатство тих, хто не приносить жертви, називають власності Асурів. Праведний гетьман, того, хто із зазначених причин привласнює чужі речі, не повинен карати. Бо в такому випадку брамін голодує через брак піклування кшатрія. Визначивши кількість залежних від такої людини і повинністю і повністю обміркувавши його вченість та поведінку. Гетьман дозволить йому отримання з власного майна, на якому він може зжити згідно із законом. І признаючи йому отримання, гетьман повинен усіляко захищати його, бо він отримує від такої людини, яку захищає частини її духових заслуг. Брамі ніколи не буде просити майна у слуги народу для жертви. Бо жертводавець, випросивши це у такої людини, після смерті народжується знову як чанел. Брамін, котрий випросив будь-яке майно для жертви, не використовує всього цього. Стене 100 років стерв'ятникам такого виду, якого називають бгаса або вороною. Тобто круком. Той грішний чоловік, котрий через жадібність захоплює майно богів або майно браміна, харчується в іншому світі залишком стерв'ятників. У випадку, якщо неможливо здійснити передбачених жертвоприношень тварин і соми, нехай він завжди приносить при зміні року ваш ванарі, іщі, як покути за пропуск. Але двічі народжені, які не зазнаючи страждань, виконують свої обов'язки згідно із законами чи силиха, не отримає за них винагороду в тому світі. Так, така думка мудрагелів. Вішли девами, садхемі і великими мудрагелями варне брамін які боялися загинути великоліття, була зроблена заміна для головного правила. Той злим розум, який маючи можливість е, виконати первісний закон, живе за другорядним правилом, не збирає за це винагороди після смерті. Браміну, який знає закони, потрібно повідомляти короля про якусь провину. Він власною силою може пократи тих людей, які його ранять. Його влада сила більше за владу гетьмана. Отже, Брамін може покарати своїх ворогів і лише власною силою. Нехай він без вагань використовує священні тексти, розкриті Адхарванам та Ан-Єрасом. Мова справді є зброєю Браміна, завдяки чому він може вбивати своїх ворогів. Кшатри проде через нещастя, які спіткали його силою рук. Чумак і слуга народу через їх багатства. Головний з двічі народжених шепотінням молитов та узливанням у ватру. Браміна оголошено бути творцем світу, карателем, учителем і отже, благодійником усіх створених істот. Йому нехай ніхто не говорить нічого негідного і не вживає жадних різких слів. Але дівчина, ані дружна молода жінка, ані Молознаючий чоловік, ані блазень, ані чоловік у великих стражданнях, ані хтось непосвячений повинні пропонувати агніхотру. Бо такі особи, які пропонують узливання на вогонь, занурюються в пекло. А також ті, кому агніхотра належить. Отже, людина, яка жертва заради Енші повинен бути обізнаний на виконанні обрядів Вайтана і знати всю магавіру. Брамін, який хоче багато, але не дає, як винагороди за виконання Агн'ятхей, жертви священого коня. Для Дажбога стає рівним тому, хто не розпалив священих вогнів. Нехай той, хто має віру та керує іншими почуттями виконує інші гідні дії, але нехай він ні в жодному разі не приносить жертв, за які він дає менше винагороди, ніж передбачені. Органи почтів та дії, честь, блаженство на небесах, доволіття, слава, патонство, худоба, знищуються жертви, за яку даються занадто малі жертовні винагороди. Отже, людина з невеликими коштами не повинна принести жертви. Шраута. Брамін, який, будучи Агні Хотраном, добровільно нехто священними вогнями повинен здійснювати місячне покаяння протягом місяця, бо це правопорушення до рівня вбивству сина. Ті, хто отримуючи багатство від слуг народу та використовуючи це в приношенні Агніхотр, є жерцями слугами народу і отже осуджені серед тих, хто читає Магавіру, славлячи його ногу на голови тих дурнів, які поклоняються вогню, розпаленому за рахунок слуги народу. Дарвальна баста завжди переходить через свої страждання в тому світі. Людина, яка нехтує призначеною справа, виконує осудний вчинок, не вдається до чтевих насолод, повинна виконати пакуту. Всі мудрагелі прописують пакуту за ненавмисно скоєний гріх. Деякі заявляють на основі доказів розкритих текстів, що це може бути виконано навіть за навмисне правопорушення. Навмисно скоєних рік спокутується читанням ведичних текстів, але ті, ті, що люди у своїх безумствах здійснюють навмисно ріжними особливими покутами. Надлюдина змушена, змушена робити покута покуту, чи то за велінням долі, чи за вчинок скоєний у колишньому житті, не повинна до здійснення покути спілкуватися з доброчесними людьми. Деякі ліходії страждають від зміни зовнішнього природного вигляду внаслідок злочинів скоєних у цьому житті, а деякі внаслідок скоєних у минулому існуванні. Хто вкраде золото у браміна, має хворі нігті петущий хмільня, хто п'є сурицю, чорні зуби. Вбивця Браміна сухоти, ганьбитель ліжка. Рунтати хвору шкіру. Донощик смердючий ніс, наклепні, смердючий подих, краді зерна, брак кінцівок. Той, хто підмішує зерно, зайві кінцівки. Викрадач вареної їжі, не трави. Краді слів магавіра німату, краді одягу, білу проказу, викрадач коней, кульгавість краді лампи, сліпоту. Той, хто її гасить, стане однооким. Травмування живих істот карається загальною хоробливістю. Перелюбець матиме, матиме набряки на кінцівках. Отже, внаслідок залишу колишньої провини за злочин народжуються ідіоти німі, сліпі, глухі та спотворені люди, усі зневажені доброчесними. Отже, покаяння зараз слід виконувати заради очищення, бо ті, чиї гріхи не були покут, покут, покутувані, народишся знову з гонебними ознаками. Вбивство Браміна, пиття хмельного названого Суриці, викрадення золота Браміна, перелюб з дружиною Рунтата. Спілкування з такими кривдниками. Вони оголошують смертельними гріхами Мага Патака. Омана у приписуванні собі високого народження, дача брехливих свідчень. Гетьману щодо злочину і неправдивого звинувачення свого Рунтата злочини рівні вбивства Браміна. Забування маговіри, зневаження маговіри, брехливе свідчення вбивство друга, вживання забороненої їжі або ковтання речовини, придатних для їжі. Ці шість злочинів рівні п'ятю. Алкоголю. Викрадення вкладу або людей, коня та срібла, землі, діамантів та інших дорогоцінних каменів, оголошується рівнем викрадення золота Абраміна. Розкіш з єдиноторобними сестрами, з незаміжними дівчатами, з жінками не нижче варне, з дружинами друга чи сина вони оголошуються рівними ганьби ліжка рунтати. Вбивство корів, жертвоприношення для негідних жертвоприношень. Переліп, продаж продаж себе, залишення рунтати, матері, батька чи сина, відмова від щоденного вивчення магавіри, нехтування священними домашніми вогнем, дозвіл молодшого братові одружитися першим одруження перед старшим братом, дарування доньки або жертвування для будь-якого брата, гвалтування, дівчини, лихварство, порушення обітниці, продаж ставка, саду, дружини чи дитини, проживання як квратія, вигнання родича, навчання магавіри за плату, вивчення магавіри у платного вчителя і продаж товарів, які не можна продавати, керування рудниками або фабриками будь-якого виду, виконання великих механічних робіт, шкода живим рослинам, існування на платі своєї дружини, чаклунси за допомогою жертвоприношень, та робота з допомогою магії, коріння і так далі. Рубання зелених дерев на дрова, вчинення дії лише для власної вигади, споживання забороненої їжі, нехтування розпалювання священих вогнів, крадіжки, несплата трьох боргів, вивчення поганих книг. Так практика мистецтва танців та співів, крадіжка зерна, недорогоцінних металів або худоби. Розкіш з жінками, які вживають хмільне вбивства жінок, слуг народа, чумаків або кшатрів та атеїзм є всі середніми злочинами, що спричиняє втрату варни у па Патака. Нанесення шкоду браміну ударом, нюхання речей, тобто кокаїна, які не слід, не слід нюхати, або хмільного омана і неприродний злочин з чоловіка, оголошується причини втрати Варни. Гатіб Грамса. Вбивство віслюка, коня, верхоблюдя, оленя, слона, кози, вівці, риби, змії або були призводять до вираження злочинця до змішаної варни. Сам карі Карана. Тобто самопокарання. Приймання дарунків від проклятих людей, торгівля, прислужування слугам народу і вимовляння брехні робить злочинця негідним отримувати дарунки. Апатра. Вбивання комах, малих чи великих, або птахів, вживання в будь-чого, що знаходиться поруч із хмільним, крадіжка плодів, дров або квітів, є злочин, що спричиняє нечистоту, маловаха. Вещі тепер повністю, повністю покаяння, з допомогою яких усі ріжні згадані порушення можуть бути знищені. Для свого очищення вбився Браміна, зробить хатину в лісі, перебуватиме в ній. Протягом 20 років харчуюся з милостині і роблячи череп мертвого своїм прапором. Або нехай він із власної волі стане убою, цілю стрільців, які знають його мету, або він може тричі кинутися з головою, палаючи вогонь або він може зробити жертвоприношення коня. Сваргіт, Госава, Аб'єджит, Вішваджит, Тривріт або Агніштут. Чи щоб зняти провини вбивства Браміна, він може обійти 100 йогінів, читаючи одну з вет, їдячи мало і переборкуючи свої органи. Або він може подарувати браміна, обізнаним на Магавірі все майно, стільки багатства, стільки вистачає на отримання одержувача, або будинок разом з меблями, або харчуючись милостині, може пройти проти те, що вздовж усього протягом річки Сарасваті. Там, де нема людей, за зеленою зі. Пила хоронять відсутність наших границь. Наша земля не має межі, нас тримають в завод. Колумбии в полярное сны, Як же я прагну быть, змити з грішна землі. Вслед за маленькой мод, минуя арктичні кряжі. мільйони зітхань, що прагну добра, не в змозі збагнути, що кожен prestígio. дуже сильний, він може тричі шепотіти самхіту з мага віри. Поголивши все волосся, він може жити на околиці села, або в корівникі, чи у скиті, або біля кореня дерева, радіючи робити добро коровам і брамінам. Той, хто без вагань відмовляється від життя заради браміна або корів, звільняється від провини вбивство Браміна. І так само той, хто рятує життя корови або Браміна. Якщо він або бореться принаймні три рази проти грабіжників на захист власності Браміна чи майна, або відвоює все майно Браміна, або якщо він втрачає життя з такої причини, він звільняється від своєї провини. То, хто таким чином залишається завжди твердо в своїй бітниці, цнотливий, зосереджений розумом усуває через 12 років провини вбивства Браміна. Або той, хто зізнав своєму злочин на зборах богів землі та богів людей, омиється з жерцями у кінці жертвоприношення коня, також звільний від провини. Брамін оголошений бути коренем священного закону, а кшатри його вершини. Отже, той, хто визнав свій гріх перед зборами таких людей стає чистим. За своїм походженням сам Брамін є божеством навіть для богів, його вчені є впливовим для людей. Оскільки Магавіри є основою для цього, якщо лише троє з них, які обізнані на Магавірі, переголошують спокуту, це те очистить грішників, бо слова вчених людей засобом очищення, брамін, котрий із зосередженням, зосередженим розумом тримується будь-якого з вищезначних правил, усуває гріх скоєний вбивством браміна, шляхом свого самоприборкання, за знищення зародка браміна, стать якого була невідома. За вбивство кшатрія або чумака, які задіяні або перенесли ведичну жертву, чи брамінки, яка купалася після тимчасової нечистоти. Тобто атреї, він повинен виконати саме покуту. Так само задача неправдивих свідчень у важливій справі за пристрасну ганьбу рунтати, за викрадення вкладено за вбивство його дружини чи його друга. Ця спокута призначена для ненавмисного вбивства Браміна. Але за навмисне вбивство Браміна не проводиться спокута. Надлюдина, яка навмисно, навмисно випала через оману, розуму, хміллі, напій, водка, повинна пити, пити це хмільне кипляче, коли його тіло повністю ошпарено ним. Він звільняється від своєї провини. Або він може пити коров'ячу сеч, воду, молоко, чи масло, або рідкий коров'як, киплячим, поки він не помре. Або щоб зняти провини пиття водки, він може їсти протягом року один раз на день, вночі зерна рису або макуху, одягаючи одяг з коров'ячого волосся і носити, носячи власне волосся у косах, а чашку вина як прапор. Водка справді є брудним сміттям, зерна мало. Гріх також називається бруд. Тобто мало. Отже, брамін, кшатри і чумак не повинен пити суру. Водка слізна буває трьох видів, що переганяється з міляса, ауді, що переганяється з меленого рису і що переганяється з квітів матхука матхі, як одна назвищі. Так і всі три різновиди заборонена головному з над людей. Водка, усі інші хмілінапи та відвари і плоть. Це їжа якшів, ракшасів та пішачів, брамен, який їсть залишки підношень, освячених богам, не повинен приймати таких речовин брамін одурманен, одурманений пияцтвом може впасти на щось нечисте або неправильно вимовити ведичні текст або скоїти якесь інше діяння, яке не повинно бути скоєне. Коли брамін має магавіру, яка живе в його тілі, навіть одного разу лише залиється хмільним напом, його брамінство покидає його, він стає слугою народу. Таким чином були пояснені ріжні види пиття хмільних напоєм під назвою водка. Далі я проголошую спокуту за крадіжку золота браміна. Брамін, який вкрав золото браміна, піде до, до гетьмана і, зізнавшись у своєму вчинку, скаже володарю покарай мене. Взявши у нього палицю, яку він повинен носити, сам гетьман вдарить його один раз, бо своєю смертю злодій стає чистим. А брамін може очиститися за допомогою аскези. Той, хто хоче за допомогою аскези усунути провини крадіжкою золота Браміна, повинен виконати спокути передбачені для вбивці Браміна, живучи в лісі, та одягнений у одяг з кори. Цими пакутами над людиною може зняти провину з причини крадіжки золота, спокутувати зв'язок із дружиною рунтати він може наступними пакутами. Той, хто зганьбив ліжка свого рунтата, повинен, зізнавшись у своєму злочині, лягти на розпечене залізне ліжко або обійняти розпечену статую жінки, вмираючи, він стає чистим. Або відрізавши собі хуй і яйця та взявши їх у складені руки, він може йти прямо до краю Ніріті, південний захід, поки не впаде мертвим. Або несучи Ніжко ліжка одягнений в одяг з кори, Дозволяючи бороді рости, він може із зосередженим розумом виконувати протягом усього року крихру або жорстоку покуту, розкриту дажбогом у самотньому лісі, який вхож в храм. Або приборкуючи почуття, він може протягом трьох місяців безперервно здійснювати місячну покуту живлячись милостиню. Або ячмінну кашу, щоб зняти провини за згадлену ложа. Мага рунтата. За допомогою цих цих пакут люди, які вчинили смертні гріхи, мага Патака можуть зняти свою провину. Але ті, хто вчинив Незначні провини, спричинивши втрати варни. Упа Патака може це зробити ріжними наступними покутами. Протягом двох наступних місць він повинен їсти невелику кількість їжі без будь-якої штучної, штучної солі. На кожен четвертий прийом їжі і купатися у сечі корів тримають свої почуття приборканими. Протягом дня він слідкуватиме за коровами і стоячи рівно, вдихати вапел, підняти їх копитами. Вночі після служіння та поклоніння їм він залишатиметься у позі, названій Вірасана. Приборкуючи себе, звільнивши світ гніву, він повинен стояти, коли вони стоять слідувати за ними, коли вони йдуть, і сідати, коли вони лягають. Коли хорова хора, або і загрожує небезпека від злодів, тигрів тощо, або вона паде, або застрягла в баюрі, він повинен допомогти усіма можливими засобами. Під час спеки, дощу холоду, або коли стрибок сильно дме, він не повинен прагнути прихиску. Не сховавши спочатку корів відповідно до своїх можливостей. Нехай він не вимовить слово, якщо корова їсть що-небудь у своєму чужому домі, чи на полі, або на гумні, або коли телья п'є молоко. Вбився корови! Який доглядає корів таким чином, знімає через три місяці провину, якою він зазнав вбивством корови. тайни в блимані вогнів, і за тінню бережат ханіс, о макшанських піратах морів, проклятих на віка. Ми уходим чужим берегам, знову владі попутних вітрів, знов почне нам співати океан, леє чурби без слів. гаснуть, прочає з вогні, і зникає наш рідний причал, повернуться вже ж мусимо ми, так що гудбай, Шанхай. слухає, був довгим, і спанка дошкуляла нам, для святими стати навіть орки, коли бросала в небо їх волна. Любой з нас був віддан капітану. Він був за вбивство награждав як орк чує в зраду в час дефолту, і картушак, як отче читав. І на чорному крізь гуртовини, в моріях мчим крізь соломорик берегав. Лили ми стрілою, брошений спокій, Адам сполічна. Повне вперед погибель нам несе океан. Стріли в туда під Христом віджене. Тільки вперед під це там слави морей. Наш летучий москалець Єсть із царства тіней. Прокляття Москви! стався таким зривом, Нептун трясуття в борт нас уразив, але хуйло царив над війським орків, залізною рукою тримав потік. Бажав за Крим відбитися століття, на наш брав буйний Маріуполь. Наш Бог проклятием путера ведьми И кидалам хуйло за И на черных парусах крест бурни И без вітра в повний штиль крізь облака Прощення нема в нескінченій тьмі Тобі москаля повний вперед, погибель нам несе океан. Стріляє Нептуна, Ануфрій, Христовий джене. Тільки вперед, під там чорної слави Андрей. Наш летучий москаль. Після того, як він повністю здійснить покуту, він повинен дати брамінам, обізним на Магавірі, Десять корів і бика. Або якщо він не володіє таким майном, він повинен запропонувати їм все, що має. Надлюди, які вчинили інші незначні злочини, упа Патака за винятком учня, який порушив обітниці Авакернін можуть виконати, щоб очистити себе ту саму покуту, або також місячну покуту. Але учень, який порушив обітницю, запропонував вночі на перехресті до Ніріті одного віслюка згідно правила пакая гнів. Запропонувавши згідно з правилом приношення у ватру. Він нарешті запропонує чотири приношення очищеного масла ваті індрі. Дашбогу та Агді, промовляючи вірш Рик. Вєди, можливо, Марута дарують мені тощо. Ті, хто знають маговіру, заявляють, що добровільна вивержена сім'ї над людиною яке виконує обітництво учництва, є порушенням цієї обітниці. обітниці. Божесне світло, яке маговірдує учневі, відходить, якщо він порушує обітницю. Марутам, порухуті, Індрі. Дашбаху і паваці, тобто багаті, багаті. Коли цей гріх буде вчинений, він піде просити до сімох будинків, одягнений у шкуру жертовного віслюка, проголошуючи свій вчинок, харчуючись одним щоденним прийомом їжі, що складається з милості нетриманетам і купаючись у час трьох саван. Вранці опівдні та ввечері він сідає стає чистим після проходження одного року. Завчення завчинення з умислом будь-якого вчинку, що спричиняє втрату варни, гаті Брам Сакара. Злочинець повинен виконати сам Патана Крікра за те, що це зробив ненавмисно і Крікру вказано дажба, як спокути за вчинки, які ведуть до змішання варни, тобто самкару. І за ті, що роблять людину негідною приймати дарунки, апатру. Він повинен здійснити місячну покуту протягом місяця. За дії, що спричиняють нечистоту Маліні Карані. Він е, повинен ошпарюватися протягом трьох днів гарячою ячмінною кашею. Четверта частина від покути за вбивство Браміна прописана так, як закінчення терміну дії. Для навмисного вбивства Кшатрія одна восьма за вбивство Чумака. Знаєте, що вона одна 16 за вбивство доброчесного слуги народу. Але якщо Браміна навмисно вб'є, кшатри, він дасть, щоб очиститися тисячу корів і бика. Або він може виконувати пакуту, призначену вбивці Браміна протягом трьох років, приборкуючи себе заплітаючи волосся в коси, тримаючись подалі від села і мешкаючи біля кореня дерева. Брамін, який вбив доброчесного чумака, повинен виконувати саму покуту протягом одного року. Або він може дати 100 корів і одного бика. Той, хто вбив слугу народу, повинен здійснити усю покуту протягом 6 місяців, або він також може дати 10 білих корій з одного бика браміна. Убивши кота, мангусту, блакитну сойку, жабу, собаку, ігуану, сову чи ворону, він повинен виконати покути за вбивство слуги народу. Тобто життя слуги народу прирівняно к вище перерахованим тваринам. Або він може пити молоко протягом трьох днів, або пройти сотню йоджан, або омитися в річці, або шепотіти їм адресований варуні. За вбивство змії брамін дасть лопату з чорного заліза. А! євнуха, євнух вантаж соломи та машу свинцю. Закабана горщик очищеного, очищеної олії. За куріпку, дрону, зерен сезаму, за папугу, теля дворічного віку, за лелеку, теля трирічного віку. Якщо він вбив Хамсу, Балаку, Чаплю, Павича, Малпу, Сокола або Бгасу, він подарує корому, корову браміну. За вбивство коня він дасть свій одяг, за вбивство слона п'ять чорних биків, за вбивство цапа або вівці тяглого вала, за вбивство віслюка, однорічне тіля. Але за вбивство хижих диких звірів він віддасть молочну корову. За вбивство диких звірів, які не є хижими телицю. За вбивство верхоблюда одну крішналу. За вбивство шльондр із чотирьох варт він повинен дати, щоб очиститися відповідно шкіряний мішок, лук, казу чи вівцю. людина, які не може спокутувати подарунками за забій, змії та інших згаданих істот, повинен виконати для кожної з них покуту крихру, щоб зняти свою провину. Але за знищення одної тисячі дрібних тварин, у яких є кістки, або цілого вантажу безкискових тварин. Він повинен виконати покуту, передбачену за вбивство слуги народу. Але при вбивстві малих тварин, у яких є кіски, він повинен також дати трохи дрібніс браміну. Якщо він поран кисткових тварин, він стає чистим, пригнічуючи дихання, тобто займаючись пранаямою. За зрізання плодових дерев чи гарників повзучих рослин, ліан або квітучих рослин. Сотню рік слід прошепотіти за знищення будь-яких істот, вирощених у їжі, у приправах, у фруктах та чи у квітах, спокути і з'їсти очищену олію. Якщо людина знищує безсильні рослини, створені вирощуванням, або такі, що самі виростають у лісі, вона повинна слідувати за коровою протягом одного дня харчують лише молоком. Правина понесена навмисна або ненавмисна шкоду створеним істотам може бути знята за допомогою цих покаянь. Почути нині, як усі гріхи, скоєні вживанням забороненої їжі, або пиття можна видалити. Тобто, коли є хробаків, шелок, свірчків прочі наволоч. то, хто навмисно б'є хмельный напій, названий водкою, стає чистим, коли його посвячують знову. Навіть запиття його не навмисно. Пакути, що позбавляє життя, не можна накладати. Це осталне правило. То, хто випив води, що стояла в посудині для зберігання хмільного, названого водкою або інших хмільних напів, не повинен пити протягом п'яти днів іначе нічого, крім молока, в якому рослина сан хапушті була зварена. Той, хто торкнувся алкоголь, віддав його або отримав згідно з правилом, або випив води, залишеною слугою народа, повинен пити пити воду протягом трьох днів, у якій варилася трава куша. Але коли брамін, який прийняв сік соми, відчув запах, що видає, що видає питу, питущі суру, він стає чистим, трічі, пригнічуючи дихання у воді і вживаючи очищену, очищену олію. Люди, надлюди, які ненавмисно проковтнули гній або сечу, або всього, що торкнулося. Водки мусить знову бути посвячені. Голення насіння священова, священої краки, насіння бартки, збирання милостині та обітниці, покладені на учня, опускаються під час другого посвячення над людей. Але той, хто в їжу людей, їжу яких не можна їсти а також залишки від жінок і слуг народу, або заборонено плоть, повинен пити ячміну кашку протягом сімі днів і ночей. Над людина, який випив рідини, що перетворилися на кислі або в'яручі відвари, стає, хоча ці не можуть не спеціально заборонятися, нечистим, поки вони не перетравляться. Над надлюдина, які проковтнув сечі або гні, сільської свини свині, віслюка, верхоблюда, шакала, малпи чи ворони повинен здійснити місячну покуту. Той, хто з'їв в'яло на м'ясо, гриби, що ростуть на землі, або м'ясо, природи якого невідомо, або яке зберігалося на бійні, повинен виконати саму покуту спокуту за приймання м'яса м'ясоїдних тварин, свиней, верхоблюдів, півніх, круків, віслюків та людської плоті, етапта крикра. Якщо над людиною, який не повернувся додому з дому свого вчителя, їсть їжу, яку дають щомісяця шарадха, він поступає протягом трьох днів і пропускає один день, стоячи у воді. Але учень, який з будь-якої нагоди їсть мед або м'ясо, повинен виконати звичайну крикру, а потім виконати свою обітницю, обітницю учництва. Той, хто їсть те, що залишилося від кота, ворони, миші або щура, собаки або мангусти, чи їжу, в яку впала шерсть або комаха, повинен випити відвар рослини. Брахма Сварка. На ладогірському денді не квіткає ім'я їй Арніка Чолиморна. Villar. Той, хто бажає бути чистим, не повинен їсти заборонену їжу і повинен зригувати те, що з'їв навмисно. Або швидко спокутуватися за це ріжними засобами очищення. Таким чином було проголошено ріжні правила покаяння за вживання забороненої їжі. Почуйте тепер закон тих покут, які знімають провину крадіжки. Головне з е, над людей, добровільно вкравши ціна майно, зерно або приготовану їжу з дому рівноварне, очищається, виконуючи крик храпом, покаяння протягом цілого року. Місячне покаяння оголошено виправно, виправою за крадіжку чоловік і кубіт та за непромові за неправомірне привласнення поля, будинку чи води колодязів та ставків. Той, хто викрав речі незначної вартості з будинку іншої людини після відновлення викраденого виробу здійснить сам тапано, сам тапана крікра для свого очищення, прокатнути 5 продуктів корови панка Гав'я це спокута за викрадення ріжних видів їжі, транспортного засобу, ліжка, сидіння, квітів, коріння та фруктів. Голодування протягом трьох днів і ночей повинно бути покута за крадіжку трави, деревини, дерев, сухої їжі, патоки, одягу, шкіри та м'яса. Проживання протягом 12 днів на сирих зернах є покутою за крадіжку дорогоцінних каменів, перлів, коралів, міді, срібла, заліза, латуню або камінню. За крадіжку бавовни, шовку, вовни, тварини з парними копитами або з непарними копитами, птиці, пахош лікарських трав або мотузки покутує існування протягом трьох днів на молодці. З допомогою цих покут двічі народженим може зняти провину крадіжку, але провину занабліжена до жінок, до яких не слід звертатися, звертатися тобто шльондр, він може загладити наступними покутами. Той, хто злягався з е, власними сестрами, з дружинами друга або сина, з незаміжними дівчатами та з жінками нижчої варни повинен виконати пакуту, призначену за ганьбу ліжка Рунтати. Той, хто звернувся до доньки сестри свого батька, яка майже дорівнює сестрі, доньки сестри своєї матері або рідного брата матері повинен здійснити місячну покуту. Мудра людина не повинна приймати за дружину жадного з цих трьох. В них не можна дружуватися, бо вони сапінда родичі, тобто дружуються на одній з них, глибока тоне. А чоловік, який скоїв безсоромний злочин або неприродний злочин із жінкою, або залягався у воді чи з Е, кубітою, яка має Менсес повинна виконати саме та пана крикра. Над людина, яка вчинила неприродний злочин з чоловіком, або злягався з жінкою на возі з запряженими волами, у воді або в день повинен омитися одягненим у свій одяг. Брамен, який навмисно підходить до жінки, до поколотої жінки або будь-якої іншої. Дуже низький варний, який їсть їжу таких людей і приймає дарунки від них, стає ізгоєм. Якщо він це робить навмисно, він стає їм рівним. Надзвичайно зіпсовану дружину нехай чоловік тримає в одиночній кімнаті та змусить виконати пакути, передбачені для чоловіків у випадках е, перелюбу. Якщо, будучи попрошена чоловіком рівноварно, вона згодом знову стає невірною. Тоді, як засіб, очищення прописують крікра і місячну покуту. Гріх, який чинить надлюдина, розважаючи, розважаючись одну ніч з вирішаля. Він усуває за три роки, харчуючись милостині та щоденним шепотінням, мага віри. Таким чином проголошена спокута, яку має здійснити навіть грішники чотирьох видів. Почуєте зараз покаянь для тих, хто злягався з поколотими. Той, хто спілкується з поколотим, сам стає поколотим через рік, не лише жертвуючи для нього, навчаючи його або укладаючи з ним шлюб, а використовуючи той самий віз чи сидіння, чи їдячи з ним. Тобто треба тримати соціальну дистанцію півтора метра. Той, хто спілкується з будь-яким із цих поколотих, повинен здійснити таку спокуту за такий зв'язок, який призначена за гріх цього грішника. Сапінди та самонадаки Поколотова мусять пропонувати піднесення води йому, ніби він мертвий. За межами села в невдалий день увечері та в присутності родичів, жерців і вчителів. Жінка служниця перекине свою, своєю ногою горщик наповнений водою, ніби за померну людину, Його сапінде, а також самонодаки будуть нечисті протягом дня і ночі. Але відтоді забороняється спілкуватися з ним, сидіти з ним, давати йому час спадщини, проводити з ним такі стосунки, як це зазвичай серед людей. І якщо він буде старшим, йому в праві первородства буде відмовлено та у додаткове часі, що належить старшому синові замість нього, молодший брат, який визначався доброчесністю, отримає частку старшого. Але коли він виконає свою пакуту, вони омиються з ними у святому ставку і перекинуть новий горщик, наповнений водою. І він кине цей горщик у воду, увійде до свого будинку і виконає, як і раніше, всі обов'язки покладені на родича. Нехай він дотримується того самого правила випадку з е, поколотими кубітами, але їм дадуть одяг, їжу та питвою вони будуть жити поруч із сімейним будинком. Нехай він не веде жадна справа з поколотими, але нехай він жадним чином не дорікає тим, хто зіснів пакуту, Нехай він не мешка разом з вбивцями дітей, з тими, хто повернув зло на добро, і з вбивцями прохачів, захисту чи жінок. Хоча вони, можливо, були очищені згідно зі священним законом. Ті надлюди, які, можливо, не були б навчені Савітрі на той час, передбачених правилам, він змусить виконати три крикра, тобто покаяння, а потім посвятити їх згідно з законом. Нехай він прописує ту саму спокуту, якщо надлюдинні, які надлюди, які дотримують заборонених занять, або нехтували вивчення магавіри бажають здійснити пакуту. Якщо браміни набувають власті за допомогою судного засобу, вони стають чистими, відмовляючись від неї, шепочі молитви та виконуючи аскезу. Шепотінням і зосередженням сушеним розумом. Савітрі три тисячі разів мешкаючи протягом місяця в корівнику і харчуючись молоком, чоловік звільняється від провини прийому дарунків від нечестивої людини. Але коли він повернеться з корівника, змарніли своїм постом і благовіна вітаючись, брамани запитають його, друже, ти хочеш стати нам рівним? Якщо він повіз брамінам, воістину більше не ображу. Він розкидає трохи трави для корів, якщо корова освячують самі ста, поїдаючи траву. Брамін знову приймає його до своїх громад. Той, хто жертвував за вратів або виконував похорон незнайомців, або магічну жертву, призначену знищити життя або жертву Ахіна, знімає свою провину трьома кріхрами над людиною, яка відмовила про харчовий захист або неналежним чином оголосив магавіру, спокута, спокутає свою провину, якщо протягом року житиме на ячмені. То хто, кого вкусили, вкусила собака, шакал чи віслюк, приручена хижа тварина, людина, кінь, верхоблюч, свійська свиня стає чистим, пригнічуючи дихання, тобто займаючись пранаямою. Їсти протягом місяця під час кожного шостого прийому їжі лише читати самхіти, самхіту, тобто магавіру, і виконувати щодня озливання сакала це засіб очищення тих, кого виключили з громади під час трапези, апанктія. Брамин, який добровільно їхав у возь запряженій, верхоблюдами або віслюками, той, хто купався голим, стає чистим, пригнічуючи дихання, тобто займаючись пранаямою. Той, хто полегшив природну потребу, зазнаючи сильного тиску, без використання води або у воді стає чистим, купаючись поза селом у своєму одязі та торкаючись корови. Піст. Це пакута за пропуск щоденних обрядів, передбачених магавірою. І занехтування особливими обов'язками снатаки. То, хто казав браміни хум, або звернувся до одного з його поважних на ти. Повинен купатись, пастувати протягом решти частини дня і заспокоювати ображену особу благовійним привітанням. Той, хто вдарив браміна навіть травинкою, пов'язав пов його шию тканиною або переміг його у суперечці, заспокоїть його поклоном. Протягом двох наступних місць він повинен їсти невелику кількість їжі без будь-якої штучної, штучної солі. На кожен четвертий прийом їжі і купатися у сечі корів, тримаючи свої пища приборканими. Протягом дня він слідкуватиме за коровами і стоячи рівно, вдихати вапел, підняти і купитиме. Вночі після служіння та поклоніння їм він залишатиметься у позі, названій Вірасана. Приборкуючи себе, звільнивши світ гніву, він повинен стояти, коли вони стоять, слідувати за ними, коли вони йдуть, і сідати, коли вони лягають. Коли харова хора, або їй загрожує небезпека від злодів, тигрів тощо, або вона паде, або застрягла в баюрі, він повинен допомогти усіма можливими засобами. Під час спеки, дощу холоду, або коли стрибок сильно дме, він не повинен прагнути прихиску, не сховавши спочатку корів відповідно до своїх можливостей. Нехай він не вимовить слово, якщо корова їсть що-небудь у своєму чужому домі, чи на полі, або на гумні, або коли телья п'є молоко. Вбився корови, який доглядає корів таким чином, знімає через три місяці провину, якою він зазнав вбивством корови. Але після того, як він повністю здійснить покуту, він повинен дати брамінам обізним на Магавірі. Десять корів і бика. Або якщо він не володіє таким майном, він повинен запропонувати їм все, що має. Надлюди, які вчинили інші незначні злочини, упа Патака за винятком учня, який порушив обітниці Авакернін можуть виконати, щоб очистити себе ту саму покуту, або також місячну покуту. Але учень, який порушив обітницю, запропонує вночі на перехресті до Ніріті одного віслюка згідно правила покая. Запропонувавши згідно з правилом приношення у ватру. Він нарешті запропонує чотири приношення очищеного масла ваті, індрі, Дашбагу та Агді. взгляду пор и взорвался храм. С Берзанеем пришла, пять оклов утра, Перевернула грудь шляхом и душа. Лица шлёдр из масонских лож, Лица старых геев, анаконда кож И в мою во алфавета акробит. Ja, powieka pierdyczyk, ja, walczyli prawo skry, ja, krowią płotem za krok. Hej, jak będzie pan par, zamyja bogów, zdajemy się czar, braków miłów par, ja bóg afer, i to nam Bóg nam, dałem wszystko, grałem. Черечутку крізь, що прийшов сюди, щоб Христа звалить, а вже ж купальний геній темряви шайтан. Він був винен Au mijn à c'est la будеш рати цілою добу. Майдан на два продали ви хуйлу, но войди в Москву, висади брата і вечевере відсичі главу. Новим ти царем, будеш нам вовновік, то не присягнем, не край вогнем. чи вірш Рик. Вєди, можливо, Марута дарують мені тощо. Ті, хто знають маговіру, заявляють, що добровільна вивержена сім'ї над людиною, який виконує обітництво учництва, є порушенням цієї обітниці. обітниці. Божесне світло, яке маговір дає учневі, відходить, якщо він порушує обітницю. Марутам! по роботі, Індрі. Дашбаху і паваці, тобто багаті, багаті. Коли цей гріх буде вчинений, він піде просити до сімох будинків, одягнений у шкуру жертовного віслюка, проголошуючи свій вчинок харчуючись одним щоденним прийомом їжі, що складається з милості милостин термонетам і купаючись у час трьох саван. Вранці опівдні та ввечері він сідає, стає чистим після проходження одного року. Завчення завчинення з умислом будь-якого вчинку, що спричиняє втрату варни, гаті Грам Сакара злочинець повинен виконати сампатана крікра за те, що це зробив ненавмисно і крикру вказану дажбагом. Як спокуту за вчинки, які ведуть до змішання варне, тобто самкару. І за ті, що роблять людину негідною приймати дарунки. Апатру. Він повинен здійснити місячну покуту протягом місяця. За дії, що спричиняють нечистоту маліні карані. Він е, повинен ошпарюватися протягом трьох днів гарячою ячмінною кашею. Четверта частина від покути за вбивство Браміна прописана так. Як закінчення терміну дії. Для навмисного вбивства Кшатрія одна восьма за вбивство чумака. Знаєте, що вона одна шістнадцята за вбивство доброчесного слуги народу. Але якщо Браміна навмисно вб'є Кшатрія, він дасть, щоб очиститися тисячу корів і бика. Або він може виконувати пакуту, призначену вбивці Браміна протягом трьох років, приборкуючи себе, заплітаючи волосся в коси, тримаючись подалі від села і мешкаючи біля кореня дерева. Брамін, який вбив доброчесного чумака повинен виконувати саме покуту протягом одного року. Або він може дати 100 корів і одного бика. Той, хто вбив слугу народу, повинен здійснити усю покуту протягом 6 місяців, або він також може дати 10 білих корів і одного бика браміну. Убивши кота, мангусту, блакитну сойку, жабу, собаку, ігуану, сову чи ворону, він повинен виконати покуту за вбивство слуги народу. Тобто життя слуги народу прирівняно к вище перерахованим тваринам. Або він може пити молоко протягом трьох днів, або пройти сотню йоджан, або омитися в річці або шепотіти гімн, адресований Варуні. За вбивство змії Брамін дасть лопату з чорного заліза. А євнуха, євнух вантаж соломи та машу свинцю. Закабана кабана горщик очищеного очищене олії, закуріпку, дрону, зерен сезаму, за папугу, теля дворічного віку, за лелеку теля трирічного віку. Якщо він вбив хамсу, балаку, чаплю, павича, малпу, сокола або бгасу, він подарує корому, корову браміну. За вбивство коня він дасть свій одяг, за вбивство слона п'ять чорних биків, за вбивство цапа або вівці, тяглого вола, за вбивство віслюка однорічне тіля. Але за вбивство хижих диких звірів він віддасть молочну корову, за вбивство диких звірів які не є хижими та За вбивство верхоблюда одну кришналу. За вбивство шльондр із чотирьох вар він повинен дати, щоб очиститися відповідно шкіряний мішок, лук, казу чи вівцю. Над надлюдина, які не можуть спокутувати подарунками за забій, змії та інших згаданих істот, повинен виконати для кожної з них покуту крикру, щоб зняти свою провину. Але за знищення одної тисячі дрібних тварин, у яких є кістки, або цілого вантажу безкісткових тварин, він повинен виконати покуту, передбачену за вбивство слуги народу. Але при вбивстві малих тварин, у яких є кіски, він повинен також дати трохи дрібніс браміну. Якщо він поран безкісткових тварин, він стає чистим, пригнічуючи дихання, тобто займаючись пранаямою. За зрізання плодових дерев, чагарників, повзучих рослин, ліан або квітучих рослин. Сотню рік слід прошепотіти за знищення будь-яких істот, вирощених у їжі, у приправах, у фруктах та чи у квітах, спокути і з'їсти очищену олію. Якщо людина знищує безсильні рослини, створені вирощування або такі, що самі виростають у лісі, вона повинна слідувати за коровою протягом одного дня, харчуючись лише молоком. Правина понесена навмисна або ненавмисна шкоду створеним істотам може бути знята за допомогою цих покаянь. Почути нині, як усі гріхи, скоєні вживанням забороненої їжі або пиття можна видалити. Тобто, коли є хробаків, шелок, свірчків, прочі наволоч. Той, хто навмисно б'є хмільний напій, названий водка стає чистим, коли його посвячують знову. Навіть запиття його не навмисно. Пакути, що позбавляє життя, не можна накладати. Це осталне правило. То, хто випив води, що стояла в посудині для зберігання хмільного, названого водкою або інших хмільних напоїв, не повинен пити протягом п'яти днів, іначе нічого, крім молока, в якому рослина сан хапушці була зварена. Той, хто торкнувся алкоголю, віддав його або отримав згідно з правилом, або випив води, залишеною слугою народу, повинен пити пити воду протягом трьох днів, у якій варилася трава куша. Але коли брамін, який прийняв сік сом, відчув запах, що віддає що видає питу, питущу суру. Він стає чистим, трічі, пригнічуючи дихання у воді і вживаючи очищену, очищену олію. Люди, надлюди, які ненавмисно проковтнули гній або сечу, або всього, що торкнулося водки, мусить знову бути посвячені голеня, насіння священного, священої краки, насіння барт, збирання милостині та обітниці, покладені на учня, опускаються під час другого посвячення над людей. Але той, хто в їжу людей, їжу яких не можна їсти, а також залишки від жінок і слуг народу або забороненого плоть повинен пити ячміну кашку протягом 7 днів і ночей. Над людина, який випив рідини, що перетворилися на кислі або в'яжучі відвари, стає, хоча ці не можуть не спеціально заборонятися, нечистим, поки вони не перетравляться. Над людина, який проковтнув сечі або гній сільської свини свині, віслюка, верхоблюда, шакала, малпи чи Ворона повинна зносити місячну покуту. Той, хто з'їв в'ялене м'ясо, гриби, що ростуть на землі, або м'ясо, природи якого невідомо, або яке зберігалося на бій, повинен виконати саму покуту. Спокути за приймання м'яса м'ясоїдних тварин, свиней, верхоблюдів, півніх, круків, віслюків та людської плоті є тапта крикра. Якщо над людиною, який не повернувся додому з дому свого вчителя, їсть їжу, яку дають щомісяця шарадха, він поступає протягом трьох днів і пропускає один день, стоячи у воді. Але учень, який з будь-якої нагоди їсть мед або м'ясо, повинен виконати звичайну крикру, а потім виконати свою обітницю, обітницю учництва. Той, хто їсть те, що залишилося від кота, ворони, миші або щура, собаки або мангусти, чи їжу, в яку впала шерсть або комаха, повинен випити відвар рослини, брахма, суварка. Той, хто бажає бути чистим, не повинен їсти заборонену їжу повинен зрегувати те, що з'їв навмисно. Hey guys and gals, get hit with a new craze. Register today for your very own personal 666 barcode implant. No more need to carry cash or credit cards. The price of the goods you buy is now automatically subtracted from your bank account by the computer terminal at the checkout stand. It's fast. It's easy. It йди, бо тебе сьогодні не йди. Катря не йди, бо тебе сьогодні не йди. Тому що кавіда без патрує лаве, без кюара на лбу не скупити з тебе. Катря не йди, бо тебе сьогодні не йди. Без чіпа в руці ти ниць не зможеш купити. Не димані всем, щоб дешевше придбати, та зроблена все, щоб свідомість приспати. Якщо поведешся, то будеш ридати, навіщо у звіфтері черку лягати. Cassie, don't go to the supermarket today. пройде нам ліжко п'ягів, укол, що врятує тебе від каві, а то тільки він забув за цей річ, щоб тіло рятує, душі не згубить. Вже ж Катря, ти не бачиш, що вони прагнуть зробити? А вже це не є новий штам. Їм треба, щоб ти був їх рад. Я трамвай спеши, не за парковку чише. Ладно, не бануй, дай мне руку свою, Одуватиме буде нас оркарелю. Cassie don't go to the supermarket to сміши, не запаркуй чише. Лада, не пануй, дай мне руку свою, а дугатиме буде нас моркарелю. Капі або швидко спокутуватися за це ріжними засобами очищення. Таким чином було проголошено ріжні правила покаяння за вживання забороненої їжі. Почуйте тепер закон тих покут, які знімають провину крадіжки. Головне з е, над людей, добровільно вкравши ціна майно, зерно або приготовлену їжу з дому рівневарне, очищається, виконуючи крик храпом покаяння протягом цілого року. Місячне покаяння оголошено виправно, виправи за крадіжку чоловік і кубіт та за неправомірне привласнення поля, будинку чи води, колодязів та ставків. Той, хто викрав речі незначної вартості. З будинку іншої людини після відновлення викраденого виробу здійснити сам тапано, сам тапана крікра для свого очищення, прокатнути 5 продуктів корови, панка гав'я це спокута за викрадення ріжних видів, їжі транспортного засобу. Ліжка, сидіння, квітів, коріння та фруктів. Голодування протягом трьох днів і ночей повинно бути покуто за крадіжку трави, деревини, дерев, сухої їжі, патоки, одягу, шкіри та м'яса. Проживання протягом 12 днів на сирих зернах є покутою за крадіжку дорогоцінних каменів перлів, коралів, міді, срібла, заліза, латуню або камінню. За крадіжку бавовни, шовку, вовни, тварини з парними копитами або з непарними копитами, птиці, пахощів лікарських трав або мотузки, пакутує існування протягом трьох днів на молоці. З допомогою цих пакут двічі народженим може знято провину крадіжку, але провину за наближення до жінок, до яких не слід звертатися, звертатися, тобто шльондр, він може загладити наступними покутами. Той, хто злягався з е, власними сестрами, з дружинами друга або сина, з незаміжними дівчатами та з жінками нижче варне повинен виконати пакуту, призначену за ганьбу ліжка рунтата. Той, хто звернувся до доньки сестри свого батька, яка майже дорівнює сестрі, доньки сестри своєї матері або рідного брата матері, повинен здійснити місячну пакуту. Мудра людина не повинна приймати за дружину жодного з цих трьох. На них не можна дружуватися, бо вони сапінда родичі, той, хто дружиться на одній з них, глибоко тоне. А чоловік, який скоїв безсоробний злочин або неприродний злочин із жінкою, або залягався у воді чи з е, кубітою, яка має менсис, повинен виконати саме та пана Крикра над людина, яка вчинила неприродний злочин з чоловіком або злягався з жінкою на возі з запряженими волами у воді або в день, повинен омитися одягненим у свій одяг. Брамін, який ненавмисно підходить до жінки до поколотої жінки або будь-якої іншої, дуже низької варни, який їсть їжу таких людей і приймає дарунки від них, стає ізгоєм. Якщо він це робить навмисно, він стає їм рівним надзвичайно зіпсовану дружину, нехай чоловік тримає в одиночній кімнаті та змусить її виконати пакути, передбачені для чоловіків у випадках е, перелюбу. Якщо, будучи попрошена чоловіком рівноварно, вона згодом знову стає невірною. Тоді як засіб очищення прописують крікра і місячну покуту. Гріх, який чинить над людина, розважаючи, розважаючись одну ніч з вирішаля, він усуває за три роки, харчуючись, харчуючись милостиню та щоденним шепотінням мага віри. Таким чином проголошена спокута, яку має здійснити навіть грішники чотирьох видів. Почуєте зараз покаянь для тих, хто злягався з поколотими. Той, хто спілкується з поколотою, сам стає поколотим через рік, не лише жертвуючи для нього, навчаючи його або укладаючи з ним шлюб, а використовуючи той самий віз чи сидіння, чи їдячи з ним. Тобто треба тримати соціальну дистанцію півтора метра. Той, хто спілкується з будь-яким із цих поколотих, повинен здійснити таку спокуту за такий зв'язок, який призначена за гріх цього грішника. Сапінди та самонадаки поколотого мусять пропонувати піднесення води йому, ніби він мертвий. За межами села в невдалий день увечері та в присутності родичів, жерців і вчителів. Жінка служниця перекине свою, своєю ногою горщик наповну водою, ніби за померною людину, Його сапінде, а також самонадаки будуть нечисті протягом дня і ночі. Але відтоді забороняється спілкуватися з ним, сидіти з ним, давати йому час коспачне, проводити з ним такі стосунки, як це зазвичай серед людей. І якщо він буде старшим, йому вправі праві первородства буде відмовлено та у додатковій часі, що належить старшому синові замість нього, молодший брат, який визначався доброчесністю, отримає частку старшого. Але коли він виконає свою пакуту, вони омиються з ними у святому ставку і перекинуть новий горщик, наповнений водою. І він кине цей горщик у воду, увійде до свого будинку і виконає, як і раніше, всі обов'язки покладені на родича. Нехай він дотримується того самого правила випадку з е, поколотими кубітами, але їм дадуть одяг, їжу та питво, вони будуть жити поруч із сімейним будинком. Нехай він не веде жодна справа з поколотими, але нехай він жодним чином не дорікає тим, хто здійснив пакуту, Нехай він не мешкає разом з вбивцями дітей, з тими, хто повернув зло на добро і з вбивцями прохачів, захисту чи жінок, хоча вони, можливо, були очищені згідно зі священним законом. Ті надлюди, які, можливо, не були б навчені Савітрі на той час, передбачених правилам, він змусить виконати трій крикра тобто покаяння, а потім посвятити їх згідно з законом. Нехай він прописує ту саму спокуту, якщо над людині, які над люди, які дотримують заборонених занять, або нехтували вивченням маговіри, бажають здійснити покуту. Якщо браміни набувають власті за допомогою судного засобу, вони стають чистими, відмовляючись від неї шепочі молитви та виконуючи аскезу. Шепотінням і зосередженням сушеним розумом. Савітрі три тисячі разів, мешкаючи протягом місця в корівнику і харчуючись молоком, чоловік звільняється від провини прийому дарунків від нечестивої людини. Але коли він повернеться з корівника, змарніли своїм постом і благовіна вітаючись, брамане запитають його, друже, ти хочеш стати нам рівним? Якщо він повість браміна, воістине більше не ображу. Він розкидає трохи трави для корів, якщо корова освячується міста, поїдаючи траву. Брамін знову приймає його до своїх громад. Той, хто жертвував за вратів або виконував похорон незнайомців, або магічну жертву, призначену знищити життя або жертву Ахіна, знімає свою провину трьома кріхрами. Над людиною, яка відмовила про харчовий захист або неналежним чином оголосив магавіру, спокута, спокутає свою провину, якщо протягом року житиме на ячмені. То хто, кого вкусили, вкусила собака, шакал чи віслюк, приручена хижа тварина, людина, кінь, верхоблю чи свійська свиня стає чистим, пригнічуючи дихання, тобто займаючись пранаями. Їсте протягом місяця під час кожного шостого прийому їжі лише читати самхіти, самхіту, тобто магавіру, і виконувати щодня озливання сакала. Це засіб очищення тих, кого виключили з громади під час трапези, апанктія, брамін, який добровільно їхав у возь, запряженій верхоблюдами або віслюками, то хто купався голим, стає чистим, пригнічуючи дихання, тобто пранзаймач з пранаями. Той баланс, що смертю грозить, напевно в останній раз. І страха садом повстав, згущаються хмари від, і вітер чуми розносить людей, і крапок войвован шлях. Сто споря світло тьма, вісім років війна. Потім траси рижете воскопіння, серце рватром, чаше крови молда. Саламандри грають в проміннях любима, Дрініш п'яті гарки отсудного дня. Сход случи зоря, на уханський дивлячий світ, Сухвальці роди, чоловік повкує своїх богів, наче селенський скарб власне вона дана. кілька трас ріжуть небо сплетіння, води кривотром, чаша крові повна. Безвістофель грає в проміннях любима, північ п'яти гард і гард бомбы переводится на автоматику. Сигнал сброс. На Д-8 включается программный автомат аппаратуры опытного поля. Сброс. Насіння надіяє, вона просте крізь прав. Та ж Бог прагне нас к землі повернуть, корону розбивши в шмат. грошей триваєш приз Постерегни колі Стрілки трас рижуть на посмепіння Епіфіз рве дров, чаша крові волна. Саламандр грає в проміннях любима Ти в ніч п'ять тігар, тігар солдовання Трьохітям трас режуть чорно спивіння, Пад ветром ружа крові полна. Чупака приркає в спивіннях плювінна. Ти ніжний стігар, тигар судного дня. Ти ніжний тигар судного Той, хто полегшив природну потребу, зазнаючи сильного тиску, без використання води або у воді, стає чистим, купаючись поза селом у своєму одязі та торкаючись корови. Піст. Це пакута за пропуск щоденних обрядів, передбачених маговірою і занехтування особливими обов'язками снатаки. Той, хто казав браміни хум, або звернувся до одного з його поважних на ти. Повинен купатись, пастувати протягом решти частини дня і заспокоювати ображену особу благовійним привітанням. Той, хто вдарив браміна навіть травинкою, пов'язав пов'язав його шию тканиною або переміг його у суперечці, заспокоїть його поклоном. В якій мірі його серце засуджує його злий вчинок, так само далеко його тіло звільняється від цієї провини. Той, хто в гріх і покаявся, звільнився від цього гріха, але чається лише непохитністю припинення грішити думкою. Більше цього не робитиму. Подумавши так у своїй свідомості, які наслідки зростуть від його вчинків після смерті, нехай він завжди буде добрих, добрий у думках, слові та вчинках. Той, хто навмисно або навмисно вчинив осудний вчинок, бажає звільнення звільнення провини в цьому, не повинен вчиняти його вдруге. Якщо його розум занепокоєний будь-яким вчинком, нехай повторює аскези, прописані як покуту, доки вони не задовольнять повністю його совість. Вся милість богів та людей, проголошена мудра... мудрагелями, якими була відкрита Магавіра, має аскезу своїм коренем, аскезу своєю серединою та аскезу своїм кінцем. Прагнення до священного знання це суворість браміна, захист людей, це суворість шатри. Заняття його повсякденною справою, суворістю є суворістю чумака, а служення суворість слуг народу. Мудрагелі, які проборкують себе і живуть за рахунок фруктів, корне плодів та повітря, оглядають три святи радом, разом з їх рухомими та нерухомими істотами лише завдяки їх аскезі ліки, міцне здоров'я, навчання та ріжні божественні стани. Досягаються лише аскези, бо аскеза це засіб їх здобуття. Що важко не було обійти, що важко досягти, що важко дістати, що важко виконати, все це може бути здійснено за допомогою аскези, бо аскеза має силу, яку важко перевершити. Як ті, хто чинив смертний гріх, Магапатака, так і всі інші злочинці звільнені від своєї провин з допомогою добре виконаної аскези. Комахи, змії, міль, бджоли, птахи та істоти позбавлені руху досягають небес силою аскези, який би гріх люди не вчиняли думками, словами та вчинками. Вони швидко спалюють пакути, якщо вони зберігають пакуту як своє єдине Боги приймають жертви того самого Браміна, який очиститься який і дарують йому все, чого він бажає. Володар істот Дашбог створив ці приписи чинного закону лише завдяки його аскезі. Мудрагелі також отримали откровення Магавіри через свою аскезу. Боги розуміючи, що це святе походження всього цього світу йде від аскези, проголосили відтак незрівняну силу аскези. Щодо вивчення магавіри, здійснення великих жертвоприношень згідно своїх можливостей, терпіння у стражданні швидко знищують усю провину навіть провину спричину смертними гріхами. Ну, як пожежа в одну мить поглинає своїм яскравим полум'ям паливо, яке на неї було покладено. Так само, хто, хто знає Магавіру, знищує всю провину вогнем знань. Пакути за гріхи, оприлюднені таким чином, оголошені відповідно до закону. Вивчи далі, поки не затаємні гріхи. 16 пригничень дихання, пранаяма, у супроводі читання в яхріт та складу ОМ очищають, якщо вони повторюються щодня. За місяць навіть вбивцю вченого браміна. Навіть той, хто п'є хмельне, названа водка стає чистим, якщо він шепоче гімн, знаний як куца. Усунь своїм блиском нашу провину, о Агні. І тоді той побачений Васіштхою своїми гімнами Васіштха пробудив світанок. І тоді Махітра та вірші названі Суд Хавати. Навіть той, хто вкрав злато, метева звільняється від провини, якщо якось прошепоче гімн що починається словами. Середній брат цього прекрасного файного древнього хотрі жерця і сіва самкалпа. Ганьбите ліжка, рунтати звільняється від гріха, якщо він неодноразово читає Хавішпантя що починається ні тривоги, ні нещастя і такого початку. Так, воістину так, і шепоче гімн адресований Пуруші. Той, хто бажає спокутувати великі чи малі гріхи, мусить шепотіти протягом року Ріх вірш, чи можемо ми позбутися свого гніву. О, Варуна! та інше, або якою би не була провина тут о варуна тощо. Той чоловік, який прийнявши подарунки, що не слід приймати, або з'ївши заборонену їжу, що шепоче тарат сампандія ріки стає чистим через три дні. Зрозуміли, що треба робити, коли з'їли сверчка чи хробака. Але той, хто вчинив багато гріхів, стає чистим, якщо протягом місяця читає чотири вірші, адресовані Сомі та Рудрі, і три вірші починаючи. Аряман, Варуна і Митра, доки він купається в річці. Тяжкі злочини з півроку шепоче сім віршів, починаючи з Індра. Але хто вчинив у воді будь яке діяння проти місця житиме їжі отриманим, отримане жебратством. людина знімає навіть дуже велику провину, пропонуючи очищене, очищене масло за священими текстами, що належить сакала хомо або шипочі рік, починаючи поклоніння. Той, хто заплямований смертним гріхом, стає чистим, якщо із зосередженням розуму він рік піклується про корів, читаючи павамані і живучі милостиною. Або якщо чистий розумом і тілом, він тричі повторює самхіту з веди в лісі, освячений трьома парака, покути звільняється від усіх злочинів, що спричиняють втрата варни, тобто потака. Але якщо людина поступає, поступає протягом трьох днів, омиваючи на день. І ще почуючи у воді гімн, бачений Ага Маршана, він так само звільняється від усіх гріхів, що спричиняє втрату Варна. Як жертвоприношення коня, гетьманське жертвоприношення, усуває всі гріхи, так і гімн адхамаршани. Маршани, позбавляє всякої провини. Брамен, який зберігає в своїй пам'яті рік не забруднюється провиною, хоча він, можливо, і зруйнував ці три світи, хоча, можливо, їв їжу, їв їжу будь-кого, їв в їжу будь-кого. Той, хто із зосередженим розумом тричі читає рік Самхіту, або те з Яджурведу, або те з Самаведи, разом із таємними текстами панішади повністю звільнений від усіх гріхів. Як грудка землі, падаючи велике озеро, швидка розчинність, так само кожен грішний вчинок поглинається потрійною ведею. Ріки яджу, які відрізняються від попередніх, різноманітні э, самани повинні бути відомі, щоб утворити потрійну веду. То, хто їх знає, називається обізнаний на магавірі. Початково трибукваний брамін, на якому заснована потрійна священна наука. Це ще одна потрійна веда, яку потрібно тримати в таємниці. То, хто це знає, називається обізнаним на мага вірі. Шлюз. Розділ 12. О, безгрішний! Ти проголосив цілий ще на закон, застосований до чотирьох варм. Повідом повідай нам зараз по правді остаточне покарання за їхні вчинки. Великим мудрагелянки звернулися до нього так, праведним Григу, який походив від ману, відповів послухати рішення, яке стосується всього цього, пов'язаного з діяннями. Дія, яка випливає з розуму, слово та тіло дає або добре попагання так діянь спричинені ріжні стани людей, найвищі, середні та найнижчі. Знайте, що розум є збудником тут, нижче навіть до тієї дії, яка пов'язана з тілом, яка буває трьох видів, має три місця знаходження і потрапляє під 10 ознак. Жадання власності інших, думка в глибині серця небажаного та дотримання облудних вчень це три види гріховної розумової дії. Лаяти інші, говорячи неправду, приниження чеснот усіх людей і марні балачки це чотири види злих. Перевласне то, що не було дано, поранення істот без законного затвердження та вчинення злочинних зносин з дружиною іншого чоловіка оголошується трьома видами злих тілесних дій. Людина отримує результат доброго чи злого розумового вчинку у своєму розумі, того словесного вчинку у своїй промові, того тілесного вчинку у своєму тілі. Внесли багатьох гріховних вчинків, скоєних його тілом, людина стає при наступному народженні чимось неживим, внаслідок гріхів, вчинених словом, птахом або звіром. І як наслідок розумових гріхів, вона перерождається у низькі варни. Ту людину називають справжнім триданди, тридандином, у чому розуму ці три приборкання своїх промов, вагданда, приборкання своїх думок, маноданти, приборкання свого тіла, міцне встановлення. Той, хто тримає це потрійне приборкання себе по відношенню до всіх створених істот і повністю приборкає бажання та гнів, тим самим впевнено досягає повного успіху. То, хто спонукає це тілесне я до дії, вони називають кшатрагна, знавець поля, але того, хто робить вчинки, мудре називає бгу татман. Тобто я складена з елементів, атомів. Я складена з атомів. Ще одне внутрішнє я, яке породжується з усіма втіленими кшетра гнами, називається джива, завдяки якій кшетрагна стає чутливим до всього задоволення та болю при послідовних народженнях. Це двоє, о, великий і кшатрагна, тісно поєднаний зі стихіями, пронизує того, хто мешкає в різноманітних створених істотах. З його тіла виходять незличайні форми, які постійно спонукають до дії різноманітних істот. Ще одне міцне тіло утворене з частинах із п'яти елементів, призначених терпіти муки у пеклі утворюється після смерті у випадку злостивих людей. Ну, мається на увазі кібер, тобто поколотих, яких вже немає, справжнього ДНК. Коли злочинці злочинці з допомогою цього тіла зазнають та муки, накладені ямою, складові частини об'єднуються кожен відповідно до свого класу з тими самими елементами, з якими вони були взяті. Він, страждаючи за свої провини, що виникають у нас так прив'язаності до читавих речей, і призводять до нещастя, наближається вільний від плям до цих двох могутніх. Ці двоє разом розглядають невтомно заслуги і провини тієї індивідуальної душі, поєднуючи з якими вона отримає блаженство або нещастя. Як у цьому, так і в тому світі. Якщо душа в основному практикує доброчесність, а пороки в незначній мірі, вона отримає блаженство на небесах, одягнена саме тими стихіями. Але якщо вона в основному прихиляється до пороку, а чеснота в малому ступені вона страждає, покинута елементами, муками, завданими ями. Індивідуальна душа, витримавши ці муки і ями, знову входить вільно від пороків ті самі п'ять стихій, кожна у належній пропорції. Нехай людина, визнавши навіть за допомогою свого розуму ці переходи індивідуальної душі, які залежать від заслуг і недоліків, завжди спрямовує своє серце на приборкання заслуг, на придбання заслуг. Знаєте, доброчесність, сятва. Діяльність раджас і морок тамас є трьома якостями я, з допомогою яких великий завжди повністю пронизує всі існування. Коли одна з цих якостей повністю переважає в тілі, це робить втілену душу, надзвичайно відмінною за цією якостю. Доброчинність оголошена має форму знання, морок незнання, діяльність, любов любві і ненависті. Така природа цих трьох, які все пронизують і приєднуються до всього створеного. Коли людина відчуває від душі почуття сповного блаженства, глибокого спокою, ніби і чистого світла, то нехай знає, що це серед тих трьох і якості називається доброчесність. Те, що змішується з болем, не приносить задоволення душі можна знати якістю діяльності, яку важко здолати, яка завжди тягне втілені душі до читавих речей. Пресная море, нас даш Божої сварги, даруй нам українцям над орками звітяги. Хай не змерзне в шанцях под орківським вогнем хай гради оминають лаврави наш шлем. Модери вперед, Нептун готов к параду, Трембіта у садках. Стрибожі в луці грають, підірвана Москва. На кримських фьордах пальми, дельфіни, мозгризуть в Белграді. Хойло Крем прокавнувши, подякував зергут. Він мріє затягнути Європу в мавзолей, пошле арду вмирати, вломивши крензелей. І тромбель, і тромбель, не ман, не ман, не ман, ай, Bonder Ferret! Bonder Ferret! Ивана пиратская посудина. Все ясно. Фашистский эсминец. А откуда ты знаешь? Читал. Фашистские эсминцы обозначались буквой З. що ж поєднується з оманою, що має характер невизначеної маси, що неможливо зрозуміти міркуванням, що неможливо до кінця пізнати, треба розглядати якістю цього мороку. Крім того, я повністю опишу наслідки, які випливають із цих трьох якостей. Відмінні, середні та не Вивчення маговіри, аскетизм, прагнення до знань, чистота, переборкання органів, здійснення гідних вчинків та медитація на душі є ознаками якості доброчесності. Захоплене починаннями, відсутність твердості, вчинення гріховних вчинків та постійне потурання читавим насолодом є ознаками якості діяльності. Жадібність, сонливість, розгубленість, жорстокість, атеїзм, ведення розпусного життя, звичка вимагати милості та неуважність, ознака якості мороку. Крім того, знаєте, що ще наводиться короткий опис трьох якостей, кожного у своєму порядку, як вони з'являються у трьох періодах сьогоденні, минулому та майбутньому. Коли людина зробила, робить або збираючи зробити якусь дію, відчуває сором. Вчений може знати, що всі такі вчинки носять знак якості мороку. Але коли людина бажає здобути вчинком велику славу в цьому світі і не відчуває печалі через невдачу, знайте, що це має знак якості діяльності. Але те несе знак якості доброчесності, котре усім серцем він бажає пізнати, чого він не соромиться виконувати. Та чому радіє його душа. Потяг до читавих насолод оголошене знаком мороку, прагнення багатства знаком діяльності, бажання здобувати духовну заслугу знаком доброчесності. Кожна пізніше названа якість краще за попередню. Я коротко галашу в належному порядку, які переселення в усьому всьому світі людина отримає завдяки кожній з цих якостей. Ті, хто наділений шляхотністю, досягають стану боїв, Ті, хто наділений діяльністю, стану людей. А ті, хто наділений мороком, постійно пускаються до стану звірів. Це потрійний напрям переселення. Але знаєте, цей потрійний напрям переселення, який залежить від трьох якостей, знову ж потрійний, низький, середній і високий, відповідно до конкретного характеру вчинків та знань кожної людини. Нерухомі істоти, комахи як малі, так і великі, риби, змії та черепахи, худоба та дикі тварини це найнижчі умови, до яких якість мороку веде. Слони, коні, слуги народу та мерзені варвари, леви, тигри та кабани. Є середніми станами, спричиненими якістю мороку. Карани, супарне та лицеміри, ракшаси та пішачі належать на найвищий рівень умов серед тих, що створюються мороком. Гхали, мали, нати, люди, які живуть мерзеним заняттям, і ті, хто пристрасився до азартних ігор та Хмельнова утворюють найнижчий порядок умови спричиненої діяльності. Гетьмани та кшатри, домашні жерці гетьманів та ті, хто захоплюється війною суперечок, становлять середні ступені станів, спричинених діяльністю. Ганхарви, гух'єті та слуги богів, так само, як і Абсари, тобто Валькірі, належать до всіх найвищих ступенів умов, що створюють, створюються діяльністю. Відлюдники, подвіжники, браміни, юрми божества, вайманіка, місячні оселі. Та деякі утворюють перший і найнижчий ступень існування спричинений шляхотністю. Жертводавці, мудрагелі, боги, магавіри, небесні вогні, роки, духи та садхи становлять другий порядок існування спричинений шляхотністю. Мудрагелі оголошують браму творці Всесвіту, закон. Даж Бога і непізна... і непізнавано становити найвищий ступінь істот, створених доброчесністю. Такий наслідок потрібної дії. Ціла система переселення, котра складається з трьох класів, кожна з трьома підрозділами, яка включає всіх створених істот. Як наслідок прив'язаності до об'єктів почуттів, як наслідок невиконання своїх обов'язків, нерозумні найнижчі серед людей досягають низьких народжень. В яку утробу ця індивідуальна душа входить у цьому світі, і внаслідок яких дій дізнатися подробиці цього докладно та в належному порядку. Ті, хто вчинив смертні гріхи, Магапатака, пройшовши протягом великої кількості років через жахливі пекла, отримують після закінчення цього терміну покарання наступні народження. Вбивця Браміна потрапляє в убогу собаки, свині віслюха, верхоблюда, корови, кози, вівці, оленя, птаха, поколотого та пукаші. Брамін, який п'є хмільне, названою водкою, потрапить у тіла малих і великих комах, молі, птахів гноєїдів і шкідливих звірів. Брамін, який краде золото, браміна краде тисячу разів через тіла павуків, змій та ящерок, водних тварин та шкідливих пішачів. Ганьбить ліжка! Рунтати вход сто разів у форми трав чагарників та повзучих рослин, так само як і хижих тварин та звірів з іклами, і тих, хто чинить жорстокі вчинки. Люди, яким подобається робити боляче, стають хижими тваринами. Ті, хто вживає заборонену їжу, хробаками, злодії істотами, що споживають собі подібних. Ті, хто має розкіш з жінками на нижчі каст претами. Той, хто спілкується з поколотими, той, хто наближається до других інших чоловіків, і той, хто викрав майно, е, брамна стає брахма ракшасами. Людина, яка з жадібності вкрала дорогоцінне камені перла або корала, коралала, або будь-яку з багатьох інших е, видів дорогоцінних речей народжується серед золотарів. За крадіжку зерна людина стає щуром, за крадіжку жовтого металу, ханцею, за крадіжку води плаваю за крадіжку меда жалючою комахою, за крадіжку молока вороною, за крадіжку приправ собакою, за крадіжку очищеного масла мангустою. крадіжку м'яса з терев'ятником, за крадіжку жироба жиробакланом, за крадіжку олію крилатою твариною, що називається талапака, за крадіжку солі цвіркуном. Так що давайте їжте більше. Цвіркуні. Цвіркунчики їжте більше, блін, своєї муки. За крадіжку кисломляка птахам названим Балака. За крадіжку шовку куріпкою, за крадіжку білизни жабою, за крадіжку бавовняна тканини журавлем, за крадіжку корову ігуаною, за крадіжку патики, літаючою лисицею, за крадіжку вишуканих парфюмів мускусним щуром, за крадіжку листяних овочів, павичем, за крадіжку ріжного віду приготовленої їжі, дикообразом, за крадіжку неготових харчів їжаком. За крадіжку вогню вон він стає чапло, за крадіжку домашнього начиння, асою мулярем, за крадіжку фарбованого одягу, сірим франколіном за крадіжку олень слона вовка, за крадіжку лошиці тигра, за крадіжку фруктів та коренів, малпою, за крадіжку кубіти ведмедем. Ну, Паралелі з Бучі, хто хто гвалтував наших жінок, за крадіжку води чорно-білою зозулею за крадіжку візків, верхоблюдом, за викрадення, за викрадення худоби, худоби цапом. Той, хто силою забрав будь-яке майно, що належить іншим, або хто з'їв жертовну їжу, яка не, яку не пропонували, неминуче стає твариною. Жінки, які також чинили крадіжку, зазнають провини, вони стають самицями тих самих істот, які були перераховані вище. Але люди чотирьох варників відмовилися без потреби від своїх належних занять, стануть слугами Дасю після переселення у мерзене тіла. Брамін, який відійшов від свого обов'язку, стає ул камукха прета, який харчується тим, що було виргано. Акшатрі, ката путана, тобто путіним хуйлом прета, який їсть нечисті речовини та трупи. Ваш, який відступив від свого обов'язку, стає май тракша гьотика прета який харчується гноєм. А слуга народа каласакаю. пред, який харчується міллю, в якій тебе люди віддаються плотським насолодом у ті самі пропорції росте їхній потяг до них. Повторюють свої гріховні вчинки, ті люди з малим розумінням терплять біль тут, унизу, під час різних народжень. Тартурами, будучи гнані в жахливих пеклах, та містри та решти, того лісу з деревами листями з мечів і тому подібне, і там, будучи зв'язаним та спотвореним, і ріжними муками, болями, будучи з'їдені воронами і совами, жаром палючого піску та катуваннями, варенням у джбанах, що важко стерпіти. І народженням в утробах мерзених і століки спричиняють постійну біду, і страждання від холоду та спеки, і жахами ріжного віду. Білі від неодноразового лежання в ріжних утробах і стражданням народження, ув'язненням ув'язненням у путах, що важко терпіти, і страждання від поневолення іншими, і розлуком зі своїми родичами та дорогими людьми і біля проживання разом із нечистивими. Працями для здобуття багатства та його втратою, неприємностями у завоюванні друзів та поява, появі ворогів, старістю, проти якої немає ліків, муками хороб, різноманітними напастями та нарешті непереможною смертю. Але з будь-якою вдачею розуму людина творить якийсь чинник, вона пожене його наслідок у майбутньому тілі, наділеному такої ж якості. Таким чином було зазначено всі наслідки, виходячи з дії. Вище далі дівчинки, які забезпечують найвище блаженство браміну, вивчення магавіри, практика аскези, набуття справжніх знань, підкорення органів, отримання від заподіння шкоди та служіння рунтаті є найкращими засобами досягнення вищого блаженства. Якщо ви запитаєте, чи серед усіх цих доброчесних дій дійсно тут нижче, є така, яка була визнана більш дієвою, ніж інші для забезпечення вищого щастя людини людині, відповідь така, що пізнання душі визнає вище серед усіх, бо це перше з усіх наук. Бо завдяки цьому здобувається безсмертя серед цих шести видів дії, перехованих вище, вище. Вчинення дій, викладених у магавірі, будь-коли слід вважати найбільшим, найбільш дієвим для забезпечення щастя у цьому та майбутньому світі. Адже при виконанні вчинків, передбачених магавірою, усі інші повністю охоплені, кожен у свою чергу кількома правилами обрядів. Дії, прописані маговірою, бувають двох видів. Такі, які упримножать щастя та ведуть до продовження земного існування, правріта, і такі, що забезпечують найвище блаженство та ведуть до припинення земного існування, нівріта. Дії, що забезпечують виконання бажань у цьому чи в тому світі, називають правріта, такими, що Веду до продовження земного існування, але дії вчинені без будь-якого бажання, винагороди, яким передує набуття справжніх знань, оголошується як нівріт, такі, що ведуть до припинення земного існування, тобто то затято виконує дії, що ведуть до небутніх народжень. Правріта стає рівним богам, але той, хто націлений на виконання тих, які ведуть до припинення існування, нівріта справді переходить за межі досяжності в п'яті елементів. То, хто жертвує до я, лише однаково впізнаючи я в усіх створених істотах і всіх створених істот у я, стає незалежним подібним до самодерса і самосяйного. Відмовившись навіть від згаданих жертвоприношень, брамін повинен докласти зусиль, здобути знання душі, загасити свої пристрасті та вивчити мага віру бо це забезпечить досягнення об'єкта існування, особливо випадку з збираміна, бо досягнувши цього, а не інакше двічі народжений виконав усі свої цілі. Магавіра це вічне око пращурів богів і людей. Обряд Магавіри знаходиться як поза сферою людської сили, так і поза сферою людського розуміння. Це певний факт. Усі ті традиції смерті і ті жалюгідні системи філософії, які не засновані на Магавірі, не приносять винагороди після смерті, бо вони оголошені заснованими, заснованими, заснованими на мороці. Усі ці доктрини, що відрізняються від магавіри, які виникають незабаром гинуть, нікчемні та хибні, оскільки вони є сучасними. Чотири варни, три святи, чотири порядки, минуле сьогодення та майбутнє, усі відомі по-різному, за допомогою магавіри, звук, дотик, колір, смак і по п'яте запах відомо лише одній магавірі. Їх утворення відбувається через ведичні обряди, які в цьому відношенні є вторинними діями. Вічне знання магавіри підтримує всіх створених істот. Отже, я вважаю, що це найвище, що є засобом на забезпечення щастя цих істот. Командування військом. Гетьманська булава, посада судді та володіння всім світом на які ви, на які він лише заслуговує тому, хто знає науку Магавіри. Як вагонч набрався сили, поглинає навіть дерева, наповнені, наповнені соком. Так само той, хто знає Магавіру, випалює нечистоти його душі, що виникають внаслідок злих вчинків. В якому порядку людина не пізнала справжнього значення науки Магавіри, вона стає навіть перебуваючи в цьому світі, придатна для союзу з Брамою. З Брамою. Навіть забудькувати учні священих книг більш видатні, ніж невигласи. Ті, хто їх пам'ятає, перевершують забудькуватих учнів. Ті, хто володіє знаннями про значно відрізняються більш, ніж ті, хто лише пам'ятає слова. Люди, які слідують з викладеним текстом, перевершують тих, хто просто знає їх значення. Суворість священного навчання на кращий засіб, за допомогою якого брамін забезпечує на вище блаженство, аскези він знищує провину, святим навчанням досягає припинення народження та смерті. Три види доказів сприйняття, умовиди, умовивід та священні приписи, котрі складають традицію багатьох. Шкіл повинен бути повністю зрозумілий тому, хто бажає досконалої точності стосовно священного закону. Він лише жадна інша людина не знає священного закону, який досліджує висловлювання мудрагелів і сукупність законів, способами міркувань, неогидних мага вірі. Таким чином, дії, які забезпечують найвище блаженство, були точно повністю описані. Зараз виклали таємну частину цих приписів, проголошених ману, Якщо запитати, як має бути стосовно пунктів закону, які не було осіб не згадань відповідь є. Те, що пропонують браміни, які є сіштами, безсумно, безсумнівно має законну силу. Тих брамінів слід розглядати як сішта, які відповідно до священного закону вивчили магавіру разом з її додатками і здатні наводити докази, що сприймаються почуттями з розкритих текстів. Будь-яке збори, що складаються щонайменше з 10 або хоча б з 4 осіб, які виконують їх визначені заняття, оголошуються законом. Закони сил, яких не можуть оскаржити. Три особи, котрі знають одну з трьох головних вет, логік, міма, мімам сака, обізнана Нірукті той, хто читає припис священного закону, троє чоловіків, які належать до перших трьох станів, становлять законні збори, складені щонайменше з 10 членів. сайтах, тризубом нечаєм вроченним, ми Михайло в бункерах, з Прибалтики і Богазов наступ, в наступ, назустріч з Богом на штурм Москви. на сході бандери звільняють Белград від Орди, косаки беруть джавеліни пить у груда кораблі. З Прибалтики і по Азов наступ, в наступ, на зустріч вальгалі на штурм Москви, воля мета. Рошатвиска, Бадараведир, Волгадир. Бадараведир, да штурм мой. Той, хто зна ріг веду, той, хто знає яджер веду, той, хто знає сама веду, знаєте, складають збори, що складаються щонайменше з трьох членів, обізнаних для вирішення сумнівних питань. Права. Навіть те, що один брамін знайомий з маловірою, оголошує законом, слід вважати має вищу закону силу, але не на ту, яка проголошують незлечені, неосвічені люди. Навіть якщо ти ще брамнів, які не виконали цих священих обов'язків, не знайомі з маловірою і існують лише від імені своєї варни, можуть зібратися, вони не можуть скласти зборів для встановлення священного закону. Гріх того, котрий блазень, втілення мороку, незнайомий із законом, наставляє своєму обов'язку пада, збільшившись у сто разів, на тих, хто представляє це. Таким чином, вам оголошено все, що найбільш, що є найбільш дієвим для забезпечення вищого блаженства. Брамін, який не відходить від цього, отримує найкраще положення. Так, це високоповажне боже божество відкрило мені, бажаючи принести користь людству, всю цю найвидатнішу таємницю ще закону. Нехай кожен кожен брамін, зосередивши свій розум, повністю розпізнає в я всі речі, і справжнє, і несправжнє, бо той, хто пізнає всесвіт в я, не віддає свого серця неправедності. Лише я це безліч богів, все це спирається на я, бо я створюю з цих втілених духів з діями. Нехай він розмірковує про етер, ідентичний порожнинам тіла, про про, про, про, про стрибога, який ідентичний органам рухів і дотики, дотику, про найкраще світло, як і про його органи травлян та зір, про воду таку саму, як тілесне рідине, про землю таку саму, як і тверда частина його тіла. Про місяць як один із внутрішніх органів, про сторони обрію, як про одне з його почтів слуху про вішну, як про одну з його сил руху, про Харі, як про його могутність, про Агні, як такого самого з його промовою, про Митру, як такого самого з його виділеннями, і про Дашбуга, як його орган природження. Нехай він знає верховного чоловіка, тобто порушу владам правителям усіх їх, меншого навіть за маленьке, яскраво, наче золото, із прийнятого розума, лише коли у стані сну подібна абстракція. Одні називають його Агні, інший ману, володарем істот, декотрі індрю, інші життєдайним повітрям, а хтось вічним брамо. Він пронизує всі створені істоти в п'яти формах і постійно змушує їх з допомогою народження, зростання та занепаду обертатися, ніби колеса колісниці, тобто свастикою. Той, хто таким чином розпізнає я через яви цих створених істотах, стає рівним розумом по відношенню до всіх і вступає у вищий стан. О, брамо! Над людиною, який читає ці приписи, розкриті ману, завжди буде доброчесним поведінці і досягне будь-якого стану, кого забажає. Шлюз. I've spread my dreams under your feet. Tread softly, because you tread on my dreams. I assume you dream, Preston. I'll do what I can to see they go easy on you. We both know. They never go easy. Then I'm sorry. No, you're not. You don't even know the meaning. It's just a vestigial word for a feeling you've never felt. Don't you see, Preston? It's gone. Everything that makes us what we are traded away. one of those poems that just stuck with me. It's like what love is it's giving up a part of yourself, giving up the most important things and handing them to to your partner, entrusting them. I thought it was really beautiful. It was something that I I've literally, when people ask my favorite poem, this is the one I choose. Nothing to do with um, partaking in this event. It was special to me. Something I'd like to actually have read at my wedding. <laughs> Якщо ви мав мінтя, вигаптане зіряними фарбами стожар, калавратами галактичних шляхів. То раз вернув би його під твої вишикані мешти. А вже ж я відлюдник і маю тільки власну творчість. Я розстелив її під твоїми ногами. Ступай дуже ніжно тому що ти ступаєш по моєму єдиному скарбу. solviftud glatie, sortimanis, etinanis, rotatuva lubilis, status malus, vanasalus, sempernis solubilis, abum brata, et valata, Kikvukvejniteris Nos perludum, dorsum nudum Paraduis teleris Sor salutis et virtutis Nihidus contra Hungaria, Kakian Kora, Cine Mora, Korte Pulsum, Dauzife, Quatper Tortem, Cerni Portem, Mecum Omnes, Blanchi, Blanchi, Blanchi,